Labas vakaras visiems. Šiandieną pradedam 10 naktigonę, kuri bus visiškai kitokia negu buvusios iki šiol. Jis yra skirta visa mūsų gretų žmonėms. Šitoj naktigonė jūs matysit mūsų gretų žmonės ir ta naktigonė yra padaryta mūsų gretų žmonių. Aš čia tik pradedu ir perdodu estafetę mūsų gretoms. Beje, šitie metai dar nesibaigė, O, sakykime, prieš metus laiko ir netgi šių metų pradžioj, netgi tokios savokos kaip mūsų gretos dar nebuvo. Taip, kad tai yra neblogas pasiekimas metų pabaigai, kad jūs galite pamatyti visą naktigonę paruoštą mūsų gretų žmonių. Pradedam. Papasakok, kaip tu atėjai apskritai į visuomeninį tą judėjimą ir į mūsų gretas, kaip pakliuvai? Aš atėjau per juvenalinį justiciją, tai yra tas klausimas, labai skaudus klausimas, kuris e, mane lietė asmeniškai, nes turiu, turiu mažametį sūnų. Turiu vėją, turiu vaiką, turiu tada, kai kėlė Šalaševičiūtė su Valikevičiūtė juvenalinės justicijos problemą, klausimą. Mano vaikui buvo trys metai, o žinau, kad užsienį, va tai yra einamiausias amžius. Uh, E, einamiausias amžius vaikų, kuriuos tiesiog e, geradariai vaikų teisų sergėtoje atiminėja iš tėvų, nes, e, nes labai tos vaikus saugo nuo pačių tėvų, saugo jų teisės, o visą tai baigėsi vaikų priekyba. Ir aš įsijungiu ir aš girdžiu va tą įstatymą, kuris veikia Skandinavijoje, Didžiojoje Britanijoje, būtent apie grobiamus vaikus. Mhm E, oficialių tarnybų ir va tą išgir, tik išgirdau ir tada, tada įkūriau ir judėjimą, neleisime valdžiai grobti mūsų vaikų staigiai ir, ir, ir facebookinį tą puslapį, atsirado žmonių, kurie sutinka veikti, daryti, aišku, ten jų nebuvo labai daug, labai daug teko ledų pramušti pačiai, tai yra skambinti 20 vadinamų mūsų jau elitinių žurnalistų, aš kalbu apie Jekilaičius, Tapinus ir taip toliau, nu, kurie jau turi rimtas laidas ir jiems sakyti, E, kolegos e, priimamas įstatymas, kuris leis atimti vaikus tiesiog iš tėvų baltą gražią dieną, vadovaujantis emocijom ar kažkokiam e, arba kažkokiais anoniminiais pranešimais. Mm. Ir jie manim nepatikėjo, o tada reikėjo stipriai muštis ir prasimušau, prasimušau jau ir į tą, ir visas televizijas pagrindinės, bet ir Rolandas Pulauskas mane uh, mane pakvietė Na. sudalyvauti ir, ir, ir, ir radio laidoje naktigoniai, tai vat, kaip ir, ir įsiliejom čia ir suradom vienas kitą. Dar stebint pagal Facebooką, matosi, kad tu pastoviai e, ar už rusus, ar prieš rusus, ar tai rusai puola, ar tai nepuola. Paaiškink situaciją, kaip buvo. Situacija paprasta, dabar ką, tik pabandysi apskritai pakrutėti, jau tau yra klyjojama pro, Rusų, pro, pro, pro Kremliaus etiketę ir tu apskritai dirbi už rusus. Lietuvis yra tas, kuris dabar sėdi ramiai, valgo čipsus prie televizorius ir žiūri krepšinį. Tie, kurie, kurie bando kažką daryti, jie yra liaudės Lietuvos e, tautos priešai. O tai, mus puls rusai, nepuls kaip tu sakai? Lietuvą apskritai, ne lietuvius, o Lietuvą, jeigu tam kontekste žiūrėjau. O tai įdomiausia, sekant visus šio dabartinį tavo įvykių visą kontekstą ir visą tą e, geopolitinę situaciją, Amerikai tai reikia, kad rusai pultų, bet jie, vat, ot, nu nepuola, nu, nor, nors tu ką. <laughs> Jau ir tą Krymą, kaip, kaip sakoma, kabliuką vat, uždėjo, ne? Atidavė praktiškai rusam. Nu, atidavė. Nu, Būtų, ne, būtų nenorėję atiduoti Krymo, būtų atvažiavę su tankais iš karto, būtų to, tie, tie patys įvykiai kaip ir, kaip ir Novorosijoje. Ten jau nereikėtų ieškoti uh, paslaptingų rusų kareivių, nes, nes rusų karinės barės, bazės buvo Kryme ir visi žinojo, kad ten rusų kareiviai yra. Beje, noriu paneigti, ir labai retai kada tai galima pasakyti plačiai auditorijai, bet va tą faktą, kad sako, kad Putinas neigia, jog buvo Kryme jo kariai. Jisai nebuvo pasakęs sakinio, kad rusų kareivių Kryme nėra. Atsi, atsisukite šitą momentą, kada jisai sako, jo klausė tiesiog e, šitam e, preskonferencijai, e, ar kas saugo Kryme tuos vietinius ba, karinės bazės. Nu, tai blokuoja, atsimint, neleidžia išeiti. Kas blokuoja karinės bazės? Ir Putinas atsakė trumpai, lakoniškai, nu, tiesiog vietiniai. <laughs> Ir o, kadangi ten gyvenantis, ne, ne, net negyvenantis, o tarnaujantis ka, Rusijos kariai jau galim sakyti, irgi buvo vietiniai, ar ne? Nes jie tenai gyveno, bazavosi, tarnavo ir taip toliau. E, e, tai žodžiu, jis nepaneigė, kad nėra Rusijos kareivių, bet tai taip labai išsirutulio viskas, kad atrodo, kad jisai, kad Putinas tai ne tik atneigė, bet ir plakėsi krūtinį ir sakė, ne, Rusijos karių ten nėra. Jie ten buvo 15 tūkstančių vienetų karių ir jie va būtent išvažiavo saugoti uh, saugoti Krymo karinių bazių nuo to, kad e, tie ukrainiečiai vietiniai jie neišeitų prieš ir nebūtų to sus, susimušimo. Nu, žodžiu, rezimuojant šitą klausimą, šiais metais rusai neužpuls. Tai va, tai dabar, kadangi Lietuvoje intensyviai yra statomos tos naujos karinės bazės, jos plečiamos, aš kalbu apie NATO bazės, Tai jeigu jau bus išprovokuotas tas rimtas konfliktas, jau karinis, jau nebe, nebe žinias, žiniasklaidos mhm. lygmenį, o jau tam konvenciniam kare, Lietuva bus viena pirmų valstybių, kur... Na, aišku, kals, nes kur, kitaip, kur nebus. kals. Nu, tai. Ir kals greičiausiai per Klaipados jūrų, jūrų uostą, kur stovės GD terminalas, nes ten labai patogu, ten vieną bombą numeti. Uh, ir važiuoju pusę Klaipėdos dega. O plus per Klaipėdos jūrų uostą eina, eina šitie sunkioji technika į Ukrainą per Lenkiją. Tai mes va, tam trafikę dalyvaujam. Nu, kalbi kaip, kaip kietas karo strategas. nu, <laughs> Gerai, dar paskutinis klausimas. Chemtrailai nu, baigėsi Lietuvoje ir jeigu jie nesibaigė, tai kiek reikia atsto turėti žmogui, kad e, apsisaugot nuo tokių? Chemtrailai nesibaigė. Porą sakinių. Pasižiūrėkite, koks buvo šiais metais ruduo, o tiksliau į medžius. Kaip, jie, kaip medžių lapai e, net nespėja paraudonuoti, jie pagelto aš kalbu netgi apie klevo lapus kurie paprastai mus kiekvieną rudenį džiugina tom savo ryškiom rausvom oranžinėm spalvom jie iškart pagelto pasidabino taškais ir, ir jie nukrito ir turėkim omeny kad vat nuo šito to, to, kas yra dabar daroma, kokia chemija pilama, taip kuo toliau, to išmirs daugiau, sunyks daugiau, e, kuo toliau, to daugiau augmenijos. Uh, O tai daroma tam, kad e, genetiškai modifikuotos, e, modifikuoti produktai būtų čia, atsirastų jiems paklausa, nes jie nebijo šito užterštos žemės sluoksnio. Atstas buvo performances, per kurį aš pabandžiau žmonėms e, šitą temą apskritai iškelt. Bet jeigu tu pas iškelsi problemą ir dar padarysi kažkokį marketinginį triuką, žinai, nu ten vieni bintus rūko, ne? Taip, gal, tai, tai, tai nori pasakyti, kad tu mane išdūrėsi tais atstais. A, tai tu jau įgarinai, gal. tai <laughs> kaip sekėsi? Nu, gerai, ta, su tavim kalbėčiau. Mes kasdien išeinam į karą, mes nežinom, kuo džiaugtis, kuo ne. Išsitrauksim ir saulės, pakiltimas aplink besparnų daugumą. Kas mus trukdo, mes jaučiam ir žinom, jaučiam dėmesį savaram. Tik nedrįstam akių pakelti, pasakyti, nedraugas tu man. Nebuvai tu šalia, kai reikėjo savo tikslą ir garbę apginti. Tu plaukiai pasroviui, mes prieš vėją jau viską užmiršėm ir tu plaukiai pasroviui, mes prieš vėjau viską užmiršėm ir šią mirt, tu plaukiai pasroviui, mes prieš vėjau viską užmiršėm mirt. Žinome, kad e, esate politinis veikėjas labai aktyvus, internetinė erdvė, tiek viešoje erdvėje. Ar galėtumėt aptarti metinę politinę apžvalgą būtent Lietuvoje? Tai yra žemės referendumas. Mane uždegė, sakykime, tam prisijungti prie tos komandos parašų rinkimo e, Pranciško Šliužo, Rytos Jūsienės iniciatyva, kuris suvienio, sakyčiau, nemažą dalį vis Lietuvos visuomenės. Taip surinkom tos parašus. Na, ir dėl įvairių aplinkybių, tiek dėl valdžios e, noro pakreipti savo naudingą linkmę, kad referendumas būtų sužlugdytas, referendumas aišku neįvyko. Taip, ir iš tikrųjų tolesnė žingsnių žiūrint valdžios. Tai buvo jau šitas užlugdytas, vadinamas žemės referendumas, bet ir tolesnis, tai yra euro vadin, nu, referendumas. Jis irgi buvo užkristas kelias. Taip, tai sistemingas dalykas, kadangi valdžia nenori atiduoti savo svertų visuomeniai, kadangi jeigu valdžia pradės e, anuliuoti valdžios nelogiškus įstatymus, atims iniciatyvą iš valdžios kaip įstatymų e, sukūrimą tai valdžia prarastų svertus į visuomenę. Pats įdomiausias iš tų įvykių tai yra laivo Independence atvykimas į Lietuvą. Jis yra apsuptas įvairiausiamis tokiamis mistinėmis istorijas. Gal galite daugiau jas ten išvelgti? Kiek tai kainuos Lietuvai galiausiai? Čia ko gero ir yra asmeninis klausimas. Visada vyksta visose tose schemose pinigų plovimas. Taip. Na, kiek tai kainuos? E, per 10 metų mums kainuos apie 1,8 milijardo litų. O kaip tai paprastam žmogui suprasti? Niekaip nesuprasti yra toks, kai, aišku, gal paprastam žmogui sunku apriepti tokią sumą. Grubiai išneka, tai yra virš pusę milijono litų kasdieną. O, tai yra milžiniški pinigai. Bet e, žmogus supras tą kainą mokėdamas už galutinį produktą brangiau. Bet e, <clears throat> jeigu taip pažvelgiant į ateitį, e, labai įdomi man irgi būtų pasižiūrėti, jeigu kainuotų Gazpromo dujos tokią kainą. Tai ko gero visuomenė kiltų didelį isteriją bet dėl poli, li, išlikti politiškai korektiškam. Niekada žmonės, nei Lietuvos mas medija nepasakys nepalankių komentarų, kodėl statoilo dujos tokios brangios. Reikėtų iš tikrųjų dar susipažinti, kad visai neseniai valdžia kibernetinis saugumas, neįstatymas yra išleistas, kad jau praktiškai visos durys uždarytos laisvam komentavimui internetinėje erdvėje. Valstybė, valdininkai nori eliminuoti žmonės, kurie pasisako gan aršia kritika. Kadangi, sakykime, internetas yra tokia lengviausiai prieinama e, virtuali, sakykime, informacijos teikimo priemonė. Nes paprastas žmogus, juk tu žinai, jis nepasisakys nei televizijoje, nei laikrašti, o internetai gali surinkti, sakykime, savo tarpą, savo būrį žmonių ir gan, gan gali reikštis. Ir geriausia, kad tokia publika neiškiltų. Todėl ir yra stengiamasi apriboti bet kokiam, bet kokiam sakykime, gan grubam, sakyčiau, įstatymo priemonėm, kaip tuos žmonės išimti iš koncerto. Ir tai reikėtų vadinti demokratija? Ne, tai yra režimas. Tai yra iš tikrųjų labai jau griežtas režimas. Žmonės Mane labiausiai nustebino, <laughs> tarkim, jeigu, sakykime, suirutės atveju, ne? Taip. E, žmogus nepaklustų karininko reikalavimo ir ten, kiek, kiek aš žiūrėjau, tą įstatymą būdo yra grubiai nuo 200 iki 500 litų, bet yra numatyta bausmė ir pareigūnui. Reiškia, mane rašytas labiausiai žoksantavo, kodėl yra, yra numatytas pareigūnas. Reiškia, pareigūnas, e, jeigu jiems ten, sakykime, kažkoks žmoniškumo instinktas atsirastų, jis gali nepaklusti režimui. Ir tai yra pas mus taika šiuo metu. Taika? Aš skaitau. Ir tokie va įstatymai. Čia nieko tokio blogo, reiškia, dar žmonėm neskauda. Bet kai mhm. pradės skaudėti, tada pradės susimastyti. Bet mes e, turėtumėm e, vis dėlto aiškinti žmonėm, kas jų laukia. Taip. Ir e, jeigu žmogus pabus, tikrai neužmigs iš šito miego komos. Ką jums reiškia praradimas, va būtent lito? Nuo sausio pirmos tai praktiškai įvyks valstybinio atžvilgių, sakykime, mes tampam kažkokią pilką Europos masę. E, jeigu paėmus taip, kiek e, mes vargom, kol sukūrėm tą litą, tą at, at, Lietuvą atradus, nepriklau, pri, kaip sakoma, tapus nepriklausoma, e, kūrė savo finansų sistemą. Tai dabar valdžios tiesiog tokia panieka į tą litą, jokia, nebelaiko valdžia jokios pagarbos tam piniginiam vienitui tyčioti iš to, kaip atrodo į kažkokį išsigimusi daiktą, kad Lietuva atrodo turėjo išsigimusi daiktą savo valiutą. Mane tas labai stebina, kad kažkokiu tiesiog su pasidžiūgavimu atsikrato to lito. Bet e, niekas nepagalvoja, kokią kainą mes dabar mokėsim už eurą. Tai yra įstojimo mokestis, metinis mokestis, įsipareigojimas kreditams, e, kaip sakant, krizės ištiktos eurosą. Mhm eurą naudojančiom šalims. Tai ko gero didžiausias nepakeliamas mokestis, jeigu žvilgtelsim į Estiją, į Latviją, kurios anksčiau įsivedė eurą, jos irgi išliko nepatenkintos. Kainų augimas. E, tai, tai tik tai yra krūvis Lietuvai ir krūv, bet koks krūvis reiškia didesnį įsiskolinimą. Kuo didesnis įsiskolinimas, tai reiškia, tas skolas reikės gražinti. Aš labai e, stebiuosi, kai visuomenė nesureikšmina skolos turėjimo skolos turėjimas, tai reiškia, skolą reikės gražinti. Jeigu kažkas galvoja, kad negražins iš bankų gangsterių, pinigų mes ne, netimsim. Gangsteris tikrai pinigus susigražins. Taip, taip. Ir teko žiūrėti vakar tik tokį informacinį video reportažą. Europa, Amerika, didžiosios e, Kinija labiausiai prasiskolinusios šalis būtent. Niekas tos sistemos negalvoja keisti visi nori gyventi skolom. Tai vienas tikslų ir būtų taip, bent kažkiek. Visuomenė, visuomenė ne, nei valstybė, nei visuomenė neturi plano. Čia yra baisiausias dalykas. Tai būtų toks mūsų bent jau tikslas, kaip mūsų gretų, aš manau, va, tokį planą bent kad parengti, padaryti. Tai reikalinga, bet kokiu atveju reikalinga komanda. Vienas žmogus nieko negali padaryti. Egidijau, liko kelios dienos iki lito praradimo. Ką, ką reiškia tai Lietuvos ekonomikai? Lietuva praranda gan didelį svertą pačioje ekonomikoje. E, tapsim didesnė kolonija, kuri nieko nebegalės e, laviruoti ir e, daryti kažkokiu procesu savo ekonomikoje. E, tai tik tai pablogint mūsų ekonominę situaciją. Mhm. Tai ką, Lita buvo atgavę vėl praradom, vėl atgavom. Tai belieka tikėtis, kad jisai sugrįž kaip ir dabar ilgėja mūsų dienos nuo kalėdų. Toks mūsų planas. Kai aplink šalta žiema ir lankė tamsu, baltas sapnas nusileis miegok. jis mikšta ranka tyliai pasibels į namų duris ir apklos tave savo šilumą vasarą priėmins. Priėmins, kai pasaulį ta pieva, vėjas praeis. pirmoji, kuri po pavasarinio mūsų konferencijos pralaužė į tą tylą. Vat aš pamenu, kad buvo pavasarį nutarę, kad liktai formalizuot mūsų gretas, po to buvo daugiau politinių įvykių, liktai pasikeitė situacija nu ir susidarė toks vakumas. Ir čia tu staiga sprogai. Gali papasakot, kaip čia buvo? O tas sprogimas tai iš tikrųjų truko palaipsniui. Įvyko ta susitikimas susitikimas ar konferencija, kaip jie tam pavadinti pavasarį. Ko tikėjausi? Realiai tikėjausi tai darbų konkrečių. Jau tokio formalizavimas, jau tų mūsų gretų subūrimų. Išvažiavau iš tikrųjų pilna vilties. Prabėgo tą vasarą, atėjo ruduo ir to nebuvo. Bendravau su Elona Stasiūnaite. Jinai mane irgi taip viltingai nutikinėjo, iš tikrųjų turėjau tos vilties Ir galiausiai atėjo tokia diena, kai nu, jau nebegalėjau tylėti. Ir tas mano tylėjimas va taip va, ėmė ir sprogo. Nu, praktiškai, jeigu būtume čia kažkoks jau formalizuotas judėjimas, tai tu čia padarys vaginamą karjerą, dabar, dabar tu e, visos programinės grupės vadovė, kur buvai įgaliota ir įpareigota, aišku, tau pačiai sutinkant, paruošti kažkokius tai programinius stalčiukus ar paketus, kaip ten juos nu, įvardinom. Nu, Papasako, kaip sekasi. Įvardinom stalčiukus ir taip, Kazimir, ir tu esi ten, prie kultūros ryties. Nagi, nagi. Nagi, nagi, o taip. Papasako, kur aš ten esu. <laughs> ne tik tu, dar ir keli žmonės. Dabar kol kas yra šitaip, kad sudaryta sąrašas, būtent svarbiausių ten ekonomika, finansai, švietimas, nu ir daugelis kitų. Jau yra keletas žmonių atrinktų į tuos vadinamus stalčiukus būtent ir dar reikėtų paieškoti ir kitų, kurie būtų kompetitingi pakankamai užpildyti, to, užpildyti tuos tilčiukus. Tai trumpai tiek. Tai kadangi tu vadovė, tai gal jau dabar jau aiškiai ir matai, kur pasisuks ir kada jau prasidės tas e, datos, konferencijos sekančios, kokie kiti žingsniai bus. Įdomu, gali. Susitikė, susitikimas tikrai bus ir jis tikrai planuojamas. Nenoriu išduoti kada, kas kaip, tiesiog sekite naujienas ir jis tikrai numatytas artimiausiu metu. Tarp kitko yra labai artimos datos įdomios. Sausio 6 diena. Tai yra, kai pirmą kartą parašiau Rolandui laišką. E, vasario 6, kai mes viešai kreipėmės į Rolandą Paulauską. Ir vasario 11, kada jis viešai atsakė. Išsirinksime tarptų datų garantuotai, nes tai yra ypatingos datos. Realiai. Praktiškai kai beveik metai, kai jau yra tos vadinamos mūsų gretos. Nu, truputį vėliau buvo mūsų gretos. Palinkėkime mūsų gretom. Su naujais metais. Su naujais metais. Pranai, tu pastaruoju metu išgarsėjai pateikęs pluoštą kompromituojančio dokumentų suklastautų rinkimo biuletenių, va, kur įrodo, kurie, kad 92 metais buvo masiškai klastojami rinkimų į aukščiausią tarybą rezultatai. E, ir gavom mes prokuratūros atsakymą, kai šauksmas paviešino, kad na, prokuratūra generalinė vadovaudamasi 65 metų okupacinės tarybų valdžios aiškiai e, įstatymą pritaiko senaties terminą ir jų nedomina. Ar sulaukiai kokio nors dėmesio iš žurnalistų? Nič nieko. Visiška tyla. Tai kam parodysi? Vienam klastotojui parodysi apie kitą klastotoją. O prokurorai kokie buvo, tie patys ir pasiliko, todėl ir įstatymą pritaikė tą patį tarybinį. <laughs> Versija įdomi. Ir, ir dar toks įspūdis, kad tu, tu kompromatų visokių prisikaupęs čemodanais ten. Lagaminai. Nu, ne, ne čemodanas, bet vat, parodžiau vieną dalyką. Vieną, bet ir daugiau dar turėjau. Nu, kai ką galbūt. Vilniaus rajono autonomistų visą archyvą išsinešiau. Prokuratūra, kai darė kratą, nukaitos nuveltė 91 metų rūdienį su Brodavskiu. Tai prokurorai darė kratą ir viską išmėtė. Tai aš ten dirbau, surinkau visų po vieną egzempliorių, susikroviau į kuplinę ir parsinešiau. Yra e, raštai su visais antspaudais, parašais, e, prašymas e, Vilniaus kraštą prijungti prie Tarybų sąjungos. 90 metais pasirašė veikėjai. Ir dabar yra politikoje gal jie? Nu, galbūt kai kurie ir dalyvauja politikoje, bet e, niekas jokių bylų jiems nekūrė. Visi šūkauja, rėkauja, kad ten važiuokite, toje Padniestrėje ar kur nors Abhazijoje, ką jie padarė ir kas darosi. O pas mus tą patį darė ir niekas nieko nepirštų nepajudina. O, o kad tokios organizacijos yra, kurios gaudo, seka ir, ir, ir sodina pas baltasias meškas, tai aš jau sužinojau šilintų mokykloje, man viską išaiškino. Per, per istorijos pamoką mane pakvietė pasakoti apie talybų valdžios atkūrimą Lietuvoje. Ir, e, Tai aš papasakojau, sakau, kad knygoje tai parašyta, o iš tikrųjų buvo visiškai kitaip nes seneliai, va, tėvai matė ir gerai atsimena, pradėjau sakyti, kaip buvo iš tikrųjų, mokytojas tai užpykęs, taip užryko, nutilk iš visų jėgų, taip raudonas, kaip burokas tik pasidarė, nutilk, sėsk, dviejatą rašė tokį kaip arklį didžiulį. Paskui į pamokos pabaigą jau sako, pasiliksi po pamokų. Pasilikome dviese, e, mokytojas Stasis Dačka, dar Dabar turbūt jau mylesnis, tada jau buvo senas dar smetoninį laikų baigęs. Tai va, pradėjo sakyti, reiškia, kad va, ką tau pasakoja senelė ir tėvai, tai yra tikra tiesa. Taip ir buvo ta tarybų valdžia, reiškia, tos visos žudinės, vežimai į Sibirą ir visos baisybės. Bet sako, žinok, kad tie patys, kurie taip tada darė, dabar sėdi vyriausybėje. Tie patys. Ir dabar jie tą patį daro jeigu taip kalbėsi, tai ir, ir, ir tu išvažiuosi, ir, ir savo šeimą užtrauksi didelį nelaimę, išveš, ir mūsų mokyklai. Tai sako, tai va tą dalyką reikia žinoti, bet, bet taip pat reikia žinoti ir kur ir su kuo apie tai kalbėti. O sako, dviejtą parašiau todėl, sako, nebijok, čia trimestrui nieko nereiškia tas dviejatas, bet kad kiti nekalbėtų, ko nereikia reikia juos pagazdinti, tai va parašiau dviejai. Buvo dar vienas įvykis mokykloje, kaip tik amerikonai nuskrydo į menulį tais laikais. Aš buvau gal dešimtoje klasėje. Na ir su tėvu mes klausėmės, klausydavomės Amerikos balso. Vos ne kasdieną ten vakare, kažkur apie 6 valandą, man rodos, būdavo laida Amerikos balso. Na nu, ir Amerikos balsas paskelbė, kad visiems, kas tik tai atsiūs laišką, jie išsiuntinės minulio nuotraukų. Ir pasakė adresą, tai aš mokykloje pasigiriau klasėje, kad va turiu adresą, ten tai reiškia Amerikos, kur reikia siūsti laišką ir gausiu minulio nuotraukų. Nu, greitai mokytojai išgirdo ir mane nuvalė pas direktorių. Kuliešis toksai buvo direktorius tada. Nu, jis pradėjo man aiškinti, kad aš nerašyčiau laiško. Sakau, taigi atsiūs nuotraukų. Nieko, sako, sako tau neatsiūs, o ateis pas tave iš valstybės saugumo. Ir aš sakau, klausiau, kodėl. Tai sako, visus laiškus skaito. Tai aš jau atvažiavau į Vilnių jau daug žinodamas. Tai tie patys, kurie buvo valdžioje, tai liko, kompartija ta pati liko. Tai kas, kad jinai suskilo ir pasivadino kitai, visokiais kitokiais vardais. Vat, e, Tėvinės sąjungas, socialdemokratai, ten visokie liberalai, pažiūrėk jų šaknis, visi jie komunistai. Paveldėjo tą patį, ką, ką turėjo. Tai drąsiai galima sakyti, kad e, tu praktiškai galėtų būti mūsų gretom kaip ekspertas tokio va, disidentinio judėjimo. Nu, kaip ekspertas? Ekspertas tik tai tais klausimais, ką pats dariau. Kai atvažiavau į Vilnių studijuoti, pradėjau pogrindinę spaudą nešioti, platinti po universitetą. Alma Mater toksai laikraštėlis, e, katalikų bažnyčios kronika ir visoje kitokie. Kiekvienoje grupėje buvo e, ir ne po vieną tos stukačius vadinamus. Nu, vat, manęs nepagavo. Mhm. Ir tai kas vadovavo Pavyko. tais laikais? E, nu kaip, universitete tai buvo toks docentas Vytautas Kodis, gamtininkas. Mhm. Jis vadovavo. Aš buvau ryšininkas pas jį. Tai ekspertas, o, o, o kur nebuvau, ką nedariau, tai aš negaliu pasakoti. Beveik viską ir darė, tik tai ten bombų nedarė, <laughs> kokių ten nu, granatų. Nu, ten. A, jau irgi tyliai. <laughs> Nekalbėsiu apie šitą. Aš buvau išleidęs e, tūkstantį egzempliorių vieną knygą. Archipelagą Gulagą. Šalžinicino? Nu, Tūkstantį egzempliorių. Toks Milaknis universitete. Ja. Jisai e, išvertė ir atspausdino su mašinėlė, o aš e, kaip redaktorius tai tą spausdintą jo karpiau, dėliojau, sudėliojau taip suklėvau. Padariau visą. Nu ir paskui sulinkom pinigėlių, radau vieną tokį veikėją, atspausinau. Nu ir išnešiojau. Hmm. Kažkur mėtosi dar keli egzemplioriai namie. Tai reikia mūsų greitomi muziejų, reikia. Tai palauk, vietą. Nu. pažiūrėsiu, gal rasiu. Čia daug, nu. kadangi prokuratūros nedomina nei tie nu, biuleteniai, nu, nei ten ką, nu, tai čia iš tikrųjų istorija. Tai, va, ir, ir, ir tais laikais, reiškia, tai už tai irgi gaudė buvo čia, baisiai, baisiai toksai Vat bomba, matai, ideologinė. nu taip, ideologinė nu. bomba. Nepraėjo tavo mokytojo pamokymai, pamokos vaikystės veltui, vadinasi, turim nuo ko pradėti. Nu taip, mokytis. taip, buvo tokie nuotykiai, bet va taip pasirodo nauda iš jų. Ja, ačiū. apie Lietuvos gražiai apdainuotą energetinę nepriklausomybę. Kaip Jūs man, kodėl Ševronas pabėgo? Nu, Ševronas pabėgo, nu, sudarytos sąlygos Ševrono idealios yra. Yra, Dabar jau sudarytos. sudarytos. Tai ateis, yra prie, priimtas žemės gelmių įstatymas, priimtas. Nu, nu tai ar ateis dabar Ševronas, aš, ar ateis nu, kitą? Prieisiu prie šito. Yra e, faktiškai bet kokia kontrolė panaikinta, bet kokia atsakomybė jų panaikinta, pavas ruošiamasi panaikinti, mokesčiai faktiškai panaikinti. Kitas dalykas nėra infrastruktūros, kas padidina e, sąnaudas gavybos. Kitas dalykas yra naftos kainos kritimas, kadangi kadangi naftos e, kaina dabar kažkur sviruoja plus minus 60 dolerių už barelį, o skalūnų, Arabai žada 20. O, o skalūnų savikaina Amerikoje. 70. Amerikoje yra nuo, nuo 50 iki 80, tai faktiškai nebeapsimoka. O Lietuvoje, kadangi nėra nei technikos reikia transportuoti ir chemikalus, tai jų savikaina būtų apie 100, 100 dolerių už barelį. Tai vad, skal, e, ševronas, manau, ar, ar, ar kiti ten tokie banditai, plėšikai, niekur jie neišėjo, jie laukia, kol pakils naftos kaina ir mes, manau, vėl pamatysim, kai naftos kaina e, pakils iki 100 dolerių už barelį. Jau čia pradės sukinėtis, nes sąlygos visos sudarytos. E, vyriausybė pasiruošus atiduoti bet ką, tik jiems. Paskutinius savo. Paskutinius ir, ir kaip e, Bet tai žiūrėkit, o kokie, kokia situacija Lenkijoje? Tenai jau tie skalūnai kaip ir ne tik žvalgomi, ne. bet ir išgaunami, bet aš skaičiau. Ne, nu nėra, jie, jie, kad dar reikalinga 130 grėžinių, kad galutinai įsitikintų, yra ten, ne, tai, <laughs> apsimoka ar neapsimoka nu, grėžti. Tai skalūnų ta tokia te, yra jau specifika, kad reikia ieškoti <laughs> iš viso nereikia. Jie yra, tik tai specifika ta, kad reikalingas labai didelis skaičius grėžinių žinių. Mhm. O kadangi Lenkijoje irgi ten, kaip, kaip tas nekolondaikas, yra įprasti tie skalūnų telkiniai, nėra, infra, nėra technikos, nėra infrastruktūros, kiekiai nėra ypatingai dideli. O dar žmonės e, e, šūkoja su plakatais. Re, re, re, žmonės šūkoja su plakatais, kitas truputį mentalitetas Lenko turbūt yra. E, tai jiems tiesiog irgi rizikinga kompanija. O kad, tai kada vis tik atsibū žmonės, kai jau paskutinius centus už elektros nu, energiją nu, tai, mokės? Tai, tai, tai, manau, tai manau, mūsų tas ir darbas dabar, va, ką mes darom, tai irgi to turbūt yra Nu, aš tik pag matau pagrindinį, pagrindinį tą, nu, mes dabar ką darom, mes gesinam gaisrus. Nu mes gesinam gaisrus, dedam Sakim. milžiniškas pastangas, tai miško, miškų išsaugojimas, tai vinalinė justicija, tai nu, kovojam su kažkokia beprotybė. Tai, o, o bepročiai jie vis tiek jie nori, su degtukais laksto ir jie uždegs e, bet kada, bet, bet kokiu laiku. Nu, reikia priežastis, o priežastis yra reikia kažką daryti su žmonėmis. Tai verst valdžią reikia. Maidanas? Nu, nu, nu, nuversiu valdžią, kas atsitiko, kad žmonių ta sąmonė, ta pati, tai atėjo dar, dar, dar baisesni kažkokie tai banditai didesni už tą Janukovičių. Nu, reikia, reikia keisti žmonių sąmonę, kad būtų vertybės, kad pinigai nebūtų pirmoji vietoje, kad nebūtų ta, nu, ta, tas, nu, kad yra tiesiog did, svarbesnių dalykų, kad, kad e, tie tikrieji dalykai, kurie duoda žmonėms laimę, kažkokį tą tokią nu, kas yra vertingiausia, paprastai už pinigus yra nenuperkama. Gerai, gerbiamas Švany, paskutinis klausimas. Kiek jums moka Kremlius? Šitą linksmą ir paslaptingą natą mes baigėme mūsų naujametinę laidą. Tiksliau, naujametinį pokalbį su nu, gerbiamu. Dabar be, belieka, belieka skaičiuoti, kiek čia man moka dabar. Kiek čia sukapsė. tamsi saulė, teka, teka šviesi saulė per girelį, teka, teka šviesi saulė per girelį. Raimundai, padarydamas įėjimą pėstininku, man bent simbolizuoja tavo grįžimą į tėvynę, toks ryštingas žingsnis. Kaip šitas žingsnis siejasi su tavo dėstomomis Lietuvos e, darnos didvalstybės idėjomis? Aš visą, išvažiavau į užsienį visada žinodamas, kad aš e, grįšiu, tai ten, sakykime, užsienis buvo laikina stotelė, užtrukau ten keletą metų, pasisėmiau minčių, pasisėmiau idėjų, globalės, globalesnis požiūris atsirado į visus įvykius. Tai tikiuosi grįžau sustiprėjęs ir va, padariau pirmą įmą baltaisiais, laukiu juodųjų atsakymų. O kaip susijęs su didvalstybės idėja, realybėje bandysiu gyvendinti tas mintis, kurias, kurias išdėšiau savo tinklaraštį. Kas tai bus, gal pamatys e, tai vertins kiti vėliau. Tai šiandieną tik galiu pasakyti, kad e, kai kurias tas mintis, kurias išdėšiau blogę, bandysiu įgyvendinti realybėj. Tai būtų gal e, darnos didvalstybė, maža darnos didvalstybė, e, kuri bus kuriama toje žemėje ir vėliau bendruomenės mastu bus bandoma pateikti vis plačiau. Tu vektorius paaišai, o pavyzdžiui, Ukrainai numatai vietą konkrečią geopolitiniai poezijai toje vietoje. Tačiau jie mūsų nemato savo geopolitiniai mhm. poezijai. O, o kaip tada daryti, kaip suderinti tas dvi poezijas, kai jie ir skaičium daug skaitlingesni, ir pajėgesni, ir, Tai be abejo, visuomet yra, kaip sakyt, ketinimų logika, jinai nusileidžia aplinkybių logikai, kaip kažkas sakė. E, tai uh, ukrainiečiai turi savo viziją e, tai, ir tai valio, tegul tai jie turi savo tą viziją, vysto ją, ten tarėsi su kažkuom, kas bebūtų. Mes turim savo turėti viziją ir turėti savo konkrečius ketinimus. Uh, Tai jeigu jie <laughs> mūsų nemato, tai galim sakyti, mums reikėtų kažkokių ieškoti sąlyčio taškų su jais vėliau. Nu, nesvarbu, kad jie mūsų nemato. Tai mes turim patys turėti savo viziją stiprią, taikytis į pačius aukščiausius tikslus, e, turėti siekėmybę, turėti aiškę misiją nusimatę savo. Ir tada gal jie pamatys, kad mūsų misija ir vizija yra stipresnė, prisijungs prie mūsų. o, o mes prie jų galim prisijungti jeigu jų bus skaitlingesnė arba stipresnė. Tai... Reikia čia, kas Lietuvai naudinga, kas mūsų visuomeniai, kas mūsų tautai yra naudinga. Kas be būtų tenai, jeigu yra mums naudinga, mes visada privalome tai apsvarstyti, pažiūrėti. Jeigu šiandienai nesimatys nieko tai naudingo mums ir, ir gal netgi kingsmingo, tai kokio velnio mums jungtis ten. <laughs> tai kada galim pradėti matyti rezultatus, va, tos didvalstinės mažo gabaliuko konkrečioje vietoje? Ir kur? Ar galėt skleisti? Aš pasakysiu taip, kaip mano treneris, tikras meistras išlaukia. Tai ir vaikas gimsta po 9 mėnesių, tai truputį palaukiam. <laughs> nu tai ką, vienas kitam palinkėkim tada gerų švenčių ir palaukim. O, o, o partiją tada pabaigsim, kai jau rezultatai matysis. Tai prašom, sekantis įimas juodųjų. <laughs> Valdai, ar paprastai amerikiečiai supranta, kas kursto dabar pasaulyje karą ir kokios jų nuotaikos? Na, kas dėl, sakai, artėjančio karo nuotaikų, tai galiu pasakyti, kad jokių tokių nuotaikų pas mus čia bent kol kas tikrai nėra, nesijaučia. Nežinau, gal kur Vašingtonė, kur visi politikai susitelkia, tai gal yra kažkokios grėsmingos taikus. Ypač kada dar kokia ponia Juknevičinė iš Lietuvos atskridus, nes pakurstovis. Bet Amerikos čia gilioje provincijoje tai vienintelės nuotaikos, kur aplinkui dabar tikrai jaučiasi, tai kalėdinės nuotaikos. Kasdien peržvelgiu ir vietinį mūsų miesto laikraštį, bet apie Ukrainą tai jame jau senokai iš vis nieko nemačiau, kad būtų koks straipsnis, nežiūrint į tai, kad čia pas mus gan nemažai ukrainietiškos kilmės žmonių gyvena, net ir gatvės kelios yra Kievo ir Poltavos ir Oksanos vardais pavadintos. Aišku, eint už gryną pinigą, ką žiniasklaida Amerikos sako, apie amerikiečių nuomonės apklausas, kad net 60 ar net ir daugiau procentų amerikiečių ne už konfrontaciją su Rusija, o Putiną didžiausiu neva laiko priešų, na nu tai vaizdas gali susidarytų toks, jog visi amerikiečiai labai agresyviai šiandien yra nusiteikę. Tačiau juk ir jeigu Lietuvo žiniasklaida tikėjo, tai panašus, o gal net ir kraupesnis vaizdas ir apie lietuvius bus. Man tai tiesiog atrodo, kad per visas tokias apklausas paprastų eilinių žmonių nuomonės niekas ir neklausė. Nei žiniasklaida, nei politikams neįdomi, tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje. Lygiai kaip ir daugumai žmonių visagi neįdomi politikų nuomonė. Aš jau pagrindinai, kadangi bendrauju su daugmaž vis disidentiškų pažiūrų amerikiečiais, tai nuomonė jų nuotaikos jų irgi suprantama negali būti pateikta kaip visos Amerikos visuomenės veidrodis. Tačiau būna pasitaiko kartais pabendrauti ir su būtent eiliniais, paprastais žmonėmis, be jokių aiškiai reiškimų politinių pažiūrų, kada ir įsitikinu, jog ir tų žmonių nuomonė irgi gerokai skiriasi nuo Amerikos oficiozų. Pavyzdžiui, prisimenu, kaip vasarą buvom nuvažiavę nusipirkti braškių į netoliese čia esančią fermą. Ten tas braškės pačiam reikia skinti, užtat labai pigiai jos kainuoja. Na tai, kol aš čia skyniau, prieėjau prie manęs tų braškių savininkas, įsikalbėjom, jis pasidomėjo, iš kur aš kilęs. O kai pasakiau, tai iškart ir paklausai, kokia mano nuomonė apie Putiną. Atsakiau jam, kad man tai Putinas patinka, netgi labai patinka ir aš apskritai palaikau Rusiją. Ūkininkas irgi ėmė tarsi lyg kaip skūstis man, kad Amerikoje tai propaganda žmonės visi tikinėjo, jog ir Putinas blogas, ir Rusija bloga, kai tuo tarpu jam šitaip netrodo. Nieko jam rusai niekad blogo nėra padarę, kai tuo tarpu pačios Amerikos valdžia net labai daug. Na, jis tiesa nepaaiškino man, kuo konkrečiai Amerikos valdžia bloga. Bet aš tada jam papasakojau dar, jog Amerikos valdžia sukišo net 5 milijardus dolerių, kad sukelt chaosą ir pilietinį karą Ukrainoje – ir paklausė, ar kada nors jam jo valdžia yra davus nors vieną dolerį. Atsakė žmogus, kad ne, niekad iš valdžios nėra jokios paramos savo ūkiui gavęs, nei vieno centų. Ir dar pridūrė paskui, kad jeigu bent mažas trupinėlis iš tų penkių milijardų, kur Ukrainos neva demokratizacija Amerika išleido, būtų štai tokiems kaip jis smulkiems ūkininkams parems skirta Amerikoje, na tai tada ir jis būtų labai dėkingas Amerikos pilietis. O dabar nėra už ką. Rusija jiem nieko blogo nepadarė, Amerika nieko gero. Tai šitokio paprasto amerikiečio žemdirbio nuomonė. Dabar kaip tik prieš naujus metus galiu dar ir kitą pavyzdį duoti. Čia bus paprasto darbininko, kaip anais laikais vadindavo proletarų nuomonį. Tada sutikom 2014, tai vidurnaktį išėjom su šampano buteliu į gatvę, kad pasveikint kaimynus. Na tai čia šalimais kitame name gyvena jauna šeima, kur žmona namie su vaiku būna, o vyras tai yra, man atrodo, kažkoks paprastas darbininkas. Kas matosi tiesiog iš jo išvaizdos, kaip apsirengęs rytais į darbą išeina. Žodžiu, tipiškas Amerikos proletariato atstovas. Na tai užėjom pas juos, pasveikinom, šampaną kartu išgėrim. Ir kažkaip užsiminiau aš, kad ką tik žiūrėjom Rusijos prezidento Putino naujametinį pasveikinimą. Na tai tas kaimynas iškart man pasakė, labai entuziastingai pasakė, kad Putinas yra good guy, geras vaikinas, o tuo tarpu Amerikos prezidento Obamos nekenčiais, tiesiog perneš negalys. Ne koks rusas, o mano kaimynas amerikietis šitą sakė. Na ir čiagi tą patvirtina net ir visuomenės apklausos, kada daugiau kaip pusė amerikiečių dabar tiesiai šviesiai būna sako, jog Obama yra labai prastas prezidentas. Na tai ką galėtų jie sakyti, kad geras? Štai pavyzdžiui, JAF valstybės biudžetas kitiems metams. Švietimo, medicino, socialinio aprūpinimo, visokiams kitoms visuomenės reikmėms skiriama po maždaug tik 5 procentus. Karinėms išlaidoms 55 procentai. Daugiau kaip pusė valstybės biudžetų. Beveik 600 milijardų dolerių. Daugiau ne viso likusio pasaulio karinės išlaidos. Na tai kaip šitokie skaičiai gali patikti tam ūkininkui, kur braškės augina, ar mano kaimynui? Suprantama, kiekviena valstybė kažkiek turi skirti savo gynybai, bet iš dviejų pusių Amerika supa didžiuliai vandenynai. Na, tai kasgi ją puls, nuo ko jie gintis? Nuo Kanados ar Meksikos? Galiu pasakyti, kad aš tikrai nepažįstu ne vieno, kas Obama palaikytų ir sakytų, kad jis good guy. Na, nu, apie Rusijos prezidentą Putiną sako, paprasti eiliniai Amerikos žmonės tą sako. Ir tai kartoja ne kokie disidentai, o būtent paprasti Amerikos provincijoje gyvenantys valstiečiai ir darbininkai. Kokiame New York'e ar Vašingtonė, tai gal elito nuomonė ir kitokia. Todėl na, turbūt visokias tas vadinamas visuomenės apklausas ir atlieka. Sakau, daugumos amerikiečių nuomonės niekas neklausia, kaip ir daugumos lietuvių todėl kad jų nuotaikos būtent labai skiriasi nuo Ameriką valdančių globalistų nuomonės ir nuotaikų. Štai ką tik ir pateikiau kelis pavyzdžius tikros Amerikos, tikrų žmonių. Niekas iš paprastų eilinių amerikiečių čia to karo nenori, nereikia jiems jų. Rusija jiems nėra priešas. Nieka čia rusai nepuola. Nu, jeigu paklaust amerikiečių disidentų nuomonės, tai iš vis, kaip mano draugas Džimis kartą man pasakė, kad jeigu kiltų dabar karas tarp Amerikos ir Rusijos, tai jis kovotų rusų pusėje. Ir tai ne koks šviežias emigrantas iš Rusijos, šitaip sako, škotų kilmės amerikietis, kurio protėviai atvyko į Ameriką turbūt prieš kokius 300 metų. Taip, kad štai tokios čia ir yra nuotaikos. Panašiai kaip Lietuvoje turbūt. Vieni mažuma siekia karo, labai nori jų, o kitiems, daugumai, gali tekti paskui dėl to žiauriai kentėti. Kaip kadaise bolševikų vadui Trotskiui vienas žydų rabinas gerai pasakė, kad Trotskiai padaro revoliucijas, o paskui Bronšteinams tenka už tai atsakyti, skaudžiai sumokėti. Kaip žinia, Trotskio tikra pavardė buvus Bronšteinas. Na nu, tai taip lygiai ir šiandieniniai visokie Trotskiai. Obama ir panelė Grybauskaitai sukels karą, o paprastiems ir amerikiečiams ir lietuviams teks paskui kentėti. Kągi, telieka tik laukti ir tikėtis, kaip kad Dima knygoje grafas Montekristas sakė. Tikėtis, kad gal viskas ir nebus taip blogai, kaip mūsų priešai tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje siekia. Tad ir noriu palinkėti tautiečiams, kad ateinančiais metais mūsų Lietuvėlėje tikrai bent jau nebūtų blogiau nei šiais metais buvo. Na kaip ten bebūtų, nenuleiskim rankų, kovokime. Viename poeto Kazio Boratos eilėraštyje labai gražiai yra pasakyta, kad gyvena tik tai tas, kas kovoja. Na mūsų tėvynė Lietuva tai tikrai yra verta tų, kad dėl jos gyventi ir kovoti. Tavo veidas išblūkė ranką į mano ranką. Į priedemos dulkėse saulė atras, o akis pažyra į sniegą nakčia. Staiga nusijuokia ir visa ne čia. Ir visa tik snaigis ar dar nevyk. Štai grada į tamsą šventi traukiniai, šventi tarsi rūkas, kurio apgaubti. Benamiais išlieka žaizdo, tu įstoti. mi corazón juk irgi galėdų spausti užmiegant akis, užmiegant erdvėj, kur juoduoja anga. Jį įkvepia niekas ir niekas taiga. heb ich Schwelle am Zwoje Malbon. По мирштам кад мир, что мир дал, но с тобой Кодел бу на люле, на гайди ты гуле Виганка без ману, дущам камбарин atrás, o akis pažyra į sniegą nakčia. Staiga nusijuokiam ir visa ne čia. Kalbiname dabar Mantą Šneiderį. Dėka jo viso pasaulio žmonės gali matyti video transliacijas čia vykstančias Lietuvoje. Dėl to norime padėkoti tiesiogiai nuo mūsų gretų už jo tikrai ženklę finansinę pagalbą. Dėkui. <laughs> Nėra už ką, bet. Man tai ar planuoji grįžti vat, į Lietuvą ir kada planuotum grįžti? Konkretos, konkrečios datos iš tikrųjų neturiu, bet uh, tai planuose yra grįžimas į Lietuvą, nes uh, norisi gyvenimą nugyventi Lietuvoje ir noris ne tik vat, finansiniais indėliais ir panašiai, bet noris ir realiau prisidėti prie mūsų veiklos ir, ir, ir gerinti mūsų gerbuvį Lietuvoje. Mhm. O kiek jau laiko esi Norvegijoje? Na, nei daug, nei mažai, apie tris metus esu ten. Mhm. Ir... Iš tikrųjų jau turėjai pamatyti ir neigiamybės būtent pačios Norvegijos, tai žymioji juvenalinė justicija. Na taip, e, dabar yra labai e, viešinamas tas galbūt dalykas, labai akcentuojama tai. Bet aš manau, kad e, čia yra labiau pasiekmė negu pati neigiamybė. Realiai, mano nuomonė, ten didžiausia neigiamybė, o pinigai. Mhm. Ten pinigai yra pirmoji vieta, mhm. kadangi visi jų turi ir, ir na, visi jais atsiskaito už viską. Tai praktiškai nėra žmogui vietos. Ne, nėra žmogui, kaip pasakė, žmoniškumui gal mažiau vietos lieka, kai vien tik tai pinigai akcentuojami ir, ir, ir realiai jie, jie nusprendžia viską. Planuotum grįžti į Lietuvą? Nelabai. Dešimties metų laikotarpis čia jau labai maždaug. Aha. Bet, e, na, tikiuosi anksčiau, o jau kaip geriau išėjęs bus matyti, nes vis tiek reikia geriau užsidirbti šiek tiek ir ir ateitį ir galvoju apie pensijos užsidirbimą čia ir visą kitą. Tai tikiuosi anksčiau pavyks. Mhm. Kuo anksčiau, to geriau iš tikrųjų. Bet viskas priklausys e, dalinai ir nuo Lietuvos padėties. Lietuvis gali tapti savu norvegams. Jis gali tapti artimu gali sutart su vienu kitu žmogum, kurių kur bendri interesai gal panašus. Taip pat kaip ir, tarkim, Lietuvoje galima tapti draugais, bet e, kaip Lietuvoje užsienietis nelabai taps niekam lietuviu, taip ir, taip ir Norvegijai ne, ne ką mažiau. Ar matai, va, būtent tai, ką tu dabar šneki savo draugų tarpe lietuvių, kad jie stengiasi pritapti, tapti norvegais ir panašiai? Daugelis e, lietuvių netgi atvirkščiai priešinasi ir kratosi tapimu norvegais. Mhm. E, jie kiek, kiek kukliau žiūri į, į tas asimiliacijas visas ir stengiasi išlaikyti tą savastį, net nežinau, ar tai daro sąmoningai ar pasąmoningai taip gaunasi, bet e, yra ta atskirtis ir daug kas e, kritiškai žiūri į Norvegiją. Mhm. O būtent tai ką jie daro, kad e, nesusitapatinti su norvegais, būtent gal kažkas išskirtinio yra? Ne, manau, kaip ir daugelį panašių atvejų jie bando pabrėžti jų minususus ar bent jau kas jiem atrodo yra neigiamybės apie juos. Ir bando savotiškai kritikuoti bendraudami tarpusavį ir panašiai. Mhm. Na, tiesiog bando palikti juos atokiau nuo savęs, nesumaišyti. Grįžkit, grįžkit visi. Grįžkit. Prisijunkit prie mūsų ir padarysim, prie mūsų gretų. padarysim, kad čia būtų geriau negu Norvegijai. visai nesužinoti, kad būti ir bankininkas, ir milijonierius, ir kare pabuvojote, ir netgi teko grotas matyti. Tai galite plačiau papasakoti apie savo tokią spalvingą istoriją gyvenimo? <laughs> Labai taip užvertai klausimais, net nežinau, nuo ko pradėti. Nu, gal įdomiausia apie grotas. Šiaip jau iš šono turbūt būtų. Tai grotos tai buvo apie 85 gal metus, reikėtų pakelt čia tiksliai kai pabėgau iš tarybinės kariuomenės. Tai va gal kiti galbūt ten svajojo apie ne, nepriklausomybę, o aš tada ant akalnį, kur buvo vadinamas KPZ karinis, toks žurnalistas vakaro žinių išmokino mane Wenn die Soldaten in die Stadt marschieren, tokia vokiška daina. Tai va sugruotam kas. O paskui, kai buvo nepriklausomybė, tai sausio 13 Daug kas klausia, kur tu buvai sausio 13? Aš tuo metu jau buvau įsisukęs į verslą ir buvau Kazakstane. Mes ten su draugu verkėm, kodėl mes negalim būti čia prie Seimo, kai visi Kazaham apstojusiam. Nu ir kai buvo nepriklausomybė jau pati. Po sausio 13 aš jau buvau prakutęs verslininkas ir metai kiti aš jau buvau milijonierius, kadangi tais laikais verslą daryti buvo tikrai be galo paprasta. Buvo rinka perdžiugus, ten galėjai duoti ką nori ir tik atsiskaitimai, jo labai inkaso vadinami, vien žodžiu pasaka buvo sąlygos pasakiškos, per porą metų prinokau iki to, kad draudimo kompanijas įsteigiau, buvo ketvirta pagal dydį pagal agentūras, jau galvojau apie banką, kadangi reikėjo pinigus tvarkyti, bet čia bankų griūtis prasidėjo. Na, nu, ta prasme buvau ir bankininkas, ir verslininkas, ir milijonierius daug kas buvo. O kada tas lūžis įvyko? Galim sakyti, dabar esate uh, šešių vaikų tėvas. Gyvenimas ah. atrodo visiškai kitaip apsivertė. Kada tas lūžis įvyko? Lūžis tarp verslo įvyko, kodėl aš dabar nesu gal verslininkas, gal tą norėjai paklausti. Taip, taip, taip, taip. Tai kai man buvo 33 metai, ir čia iš tikrųjų buvo taip, 33 metai, aš atradau krikščionybę. Va, ir kai buvo pasirinkimas, kas tu pirmiau, ar krikščionis, ar verslininkas, aš tą tiesmukai priėmiau, kad greičiau kupranugalis prarys pro adatos skylutę, negu turtuolis pakru, pak, paklius į rojų. Na ir taip gavosi, kad aš pasirinkau daugiau krikščionybę. Va, nu ir paskui labai daug pamačiau pasaulio, ir emigracijos paragavau. Labai, labai įdomu buvo viskas. Taip kad dar galėčiau daug pasakoti, bet matyčiau nebespėsiu. Esate susijęs su Mažvido oratorija, gal galite papasakoti apie tai daugiau? Aš buvau šiaip jau visą laiką apolitiškas. Tos 25 metus ir mano akise e, buvau verslininkas, ta valstybė man kažkaip buvo susidėjus, kad jinai savaime nepriklausoma, savaime viskas daroma ir be manęs kažkaip tai vyksta, visi laisvi, geri. Na nu ir čia kažkaip jau kai nurežiau su visom tom emigracijom, grįžau namo, nes maži vaikai, visą kitą reikia. Mhm. Kažkaip Lietuvoje vis tik nusibodo trankytis po mhm. užsienį, pradėjau netyčia domėtis ir žiūriu, kad čia ta nepriklausomybė visai netokia, kaip man atrodė. Mhm. Va, kur aš nedalyvavau ir nesidomėjau. Na ir kompozitorius Vytautas Jozapaitis lygiai paprašo padėkti man padaryti oratoriją Mažvydas. O Mažvydas tai yra simbolis e, tėvas žodžio, rašto ir kaip čia gali prašyti, jeigu valstybė turi rūpintis. Taip. Nuo to prasidėjo mano tas, kažkas tai netaip vyksta. O kadangi viską, ką aš neriu, tai neriu su visom ausim ir iki kaklo, na aišku, pradėjau dainuoti, kadangi nedainuodamas, kaip tu gali orientuotis, ko reikia ir, ir kaip ten daryti. Tai pradėjau dainuoti dviejose choruose, kuriuose likau iki šioliai. O tai oratorija Mažvidas yra vienas iš reikšmingiausių dalykų, kuriuos vertinu ir didžiuojuosi be visų šitų e, jūsų veiklų taipogi užsimete ir mūsų gretomis. Ir, ir galite papasakoti būtent savo indėlį, kaip tai prasidėjo, nuo ko prasidėjo. Mano indėlis buvo labai kuklus, bet kadangi turbūt gal niekas nevyksta atsitiktinai gyvenime, bet aš kaip kibirkštėlė arba akmenukas ant kelio suvaidinau savo vaidmenį, kadangi oratorija mažvydas e, susiję labai ta visa veikla, mano atsirado didžiulė nuostaba, kad kažkas tai valstybei negerai vyksta. Čia simbolis Mažvydas, kuris užmirštas, nereikalingas. Čia žemės referendumas, kuris be galo reikšmingas, prasidėjo valdžios patyčios, aš aišku įsijungiau kažką. Ir, ir prasidėjo tas rautas ir visai netyčia, visiškai netyčia aš nugirstu kitą simbolį. Tai yra Rolandą Paulauską, kuris man buvo simbolis su nepriklausomybė va šito vat, Lietuvos. Pabūdome ir kelkimės, visi tie dalykai. Ir išgirstu, kad jis radio laidoj šneka pažįstamas balsas. Ir kaip čia gali būti? mano simbolis, kuris su šituo neprik... laisvę, nepriklausomybę užvidė politikos. Ir man pasidarė be galo įdomu. Ir tai sausio 6 dieną, specialiai atsigaminau Facebook'e, kad sausio 6 dieną neiškentęs parašiau. Kaip tu pralaužiai tylą. Tai va, aš irgi neiškenčiau ir parašiau jam laiškelį, kviesdamas jį susitikti, norėdamas siūlyti kelt į prezidentus nu, ir ačiū Dievui jis atsiliepė. Mhm. Va, nu ir nuo to laiko <laughs> aš nuo jo neatstoju, tikiuosi neatstosiu, nes man be galo įdomu ta visa istorija. A, aš tikiuosi, kad mes visi neatstosime ir tęsime tuos darbus. Gerbiamas Vytautai, mes nuolat statome oratoriją Mažvydas. Tačiau kai kas sako, ne šio laikiška, nemadinga, nepopuliaru. Ar galite visiems tiem skeptikams ir tiem, kurie nenori e, to daryti dėl kažkokių priežasčių, paaiškinti, kam mes tą darome. Mes pripratome galvoti, kad Martynas Mažvidas tik lietuviško rašto simbolis. Tačiau pirmoje lietuviškoje knygoje užrašytos ir giesmės. Tai muzikos ir giesmių knyga. Seniausios giesmės šventa dvasia mūsų ateik amžių siekia net šeštąjį šimtmetį. Tai šiandieną jau apie pusantrų tūkstančių metų. Pirmoji lietuviška knyga pasaulinės reikšmės kultūros simbolis - Martino Mažvido užrašytas lietuviškai ir globojamas UNESCO. Mažvidas ne tik lietuviškų raštų tėvas, bet ir visam krikščioniškam pasauliui labai reikšmingas asmuo. O ar taps krikščionybės istorijos simboliu, ar bus užmirštas, jau priklauso nuo mūsų visų pastangų. Nes kiekviena tauta pirmiausia rūpinasi ir išryškina savo nuopelnus istorijai. Tas yra visiškai natūralu. Todėl man įdomiau, ką užrašė Mažvinas, o ne Liuteris ar Kalvinas, nes aš lietuvis. Jeigu mes ir toliau norime likti lietuviais, tai turime saugoti, puoselėti pirmiausia savo tėvų ir protėvių kultūros palikimą. Tai kiekvienos tautos išlikimo garantas. Poetas Algirdas Verba mano sukurtoje, bet dar nepastatytoje operoje Čičinskas sako, išeis pasaulio vieškeliais kalba, išeisime ir patys su terba. Todėl vėl ir vėl šalia nuolatinės maldos Tėve mūsų Antano Strasdų, pulkim ant kelių, ar Antano Baranausko giesmių ir dainų turi skambėti ir oratorija Mažvidas. Mes taip galvojame. Kalbame su dviejų knygų, kaip galima liberalizmo tironija ir individualizmas ir visuomeninė tvarka autoriumi, habilituotų mokslų daktaru, profesoriumi, liberalizmo pradininku Lietuvoje Algirdu Degučiu. Gerbiamas Algirdai, kaip suderinti tai, kad jūs kūrėte ideologinius pagrindus liberalizmui, o dabar jūs kritikuojate liberalizmą kaip po tokį? anarchistinė liberalizmo idėja man visą laiką buvo simpatiška dėl to, kad visą laiką buvau antimarksistas. Manau, ne, ne aš vienas to, tokia situacija buvau. Ir šito pirmojo knygoje individualizmas ir visuminė tvarka, tai būtent dėšiau liberalizmo tokius filosofinius, etinius, teisinius pagrindus. Nu, kaip pats, čia 98 metų. Gan, gana ankstyva knyga. E, bet laikui bėgant, kokia pasirodė šitą knygą, nu, gal kokiu dešimties metų laikotarpyje nu, radikaliai pasikeitė, reiškia, požiūris į patį liberalizmą. Pradėjau suvokti, kad liberalizmas ir marksizmas tai yra dvi srovės tos pačios upės. Ir tada, kai šitas suvokimas atėjo, pradėjau gilintis labiau ir pamačiau, kad abi vadovaujasi viena pamatinė idėja - laisvės idėja. Marksizmas, reiškia, laisvės karalystės siekia, liberalizmas individų laisvės siekia. Ir tas laisvės savoka tokia graži, beveik šventa tapusi laisvės auga. Į ją pasigilinus pasimato iš karto, kad joje slypi visiška praraja, absoliučiai absoliuti destrukcija. Aiškiai, laisvinimasis nuo tiek marksizme, tiek liberalizme, bet kokius važymų. Ir tas procesas, nu, kai jis gražiai vadinamas emancipacijos, žmonijos, aiškiai, pažangos, emancipacijos procesas, kuo jisai galiausiai baigėsi? Tuo, kad visi saitai, kurie žmonės jungia į, į, į, į, vis, į visumas, į lojalumo ryšiai, e, tradicijos, tampa puolimo objektu. Išlaisvinimo idėja, jeigu jinai, gal, jinai būtų realizuota, iš visuomenės padarytų grina žalė, iki individų, iki atomų suskaidytų. Ir, e, bet šitą destruktyvį idėją, jinai visą laiką pateikime pozityviai, kaip gėris, kaip gėris, kaip gėris bet jinai iš tikrųjų yra absoliučiai destruktyvi. Nes kaip čia išvista, kad nu, kiekviena ideologija turi turėti vedančią idėją. Tai liberalizme, kadangi liberalizmas nepripažįsta jokių virš individualių vertybių, kiekvienas individas savo pasirinktų, reikia, nu, ja, laisvas pasirinkti savo vertybės, tai vedančioji liberalizmo kaip izmo idėja yra destrukcija. Visas ribas šalin, visas vertybės, kurios pretenduoja būti aukščiau individuo, jas naikinti. Tai tokiu būdu nugriaunami visi visuomenės pamatai. Visuomenė laikosi tik tai tiek, kiek liberalizmui dar nepasiseka ją įveikti. Jeigu jam pasiseks, visuomenė žlunga. Politinės srovės yra asmenybių, kažkokia grupė, grupių sankaupa, kažkokia išraiška. Ir, o asmenybei tam tikras laisvės siekis yra netgi brandos požymis, nes jeigu nebūtų to laisvės siekio, tai nebūtų evoliucijos. Kaip, kaip tą dalyką suderinti ir kur kur, baigė, kur turėtų prasidėti ir kur turėtų baigtis tada liberalizmas. Nes liberalizmas turėtų būti sveikintinas reiškinys iki kažkokio laipsnio. Tai tam, kas galėtų tarnauti šventam reikalui, nu savo gyvenimo tikslui, tai jis, žinoma, turi būti laisvas. Laisvas, reiškia, ta, ta prasme. Bet liberalizmas, tai jisai atmeta bet kokias tokias nu, vertybės, kurios būtų virš individų, kuriam kas nors turėtų tarnauti. Tai jo pagrindinė idėja - kovoti su tokiais. Va. Tai e, nu, destruktyviai dėja. Liberalizmas turi numušinėti visus, e, kaip pasakius, visas pretenzijas į, nu, į šventumą, šventi, pretenzijas į lojalumą, o tokius dalykus. Jis turi iki individuo, reiškia, lygi, lygi individuo visus tos kolektyvinius arba nu, lojalumo ryšius nusmugdyti iki ten. Tai jo ta laisvės idėja yra, nu, kaip vis, vėl <laughs> grįžtu prie to destruktyvumo, kad turi būti ištaškyti visi kolektyviniai dariniai, visi lojalumo ryšiai. O šitas, šitas turi būti. Tai čia, tai čia yra negatyvi laisvės idėja. Ta, ta kuri prieš tai sakiau, kad žmogus siekia kažkokio pozityvos tikslo, tavo tikslo realizavimo reikalauja laisvės. Tai laisvė tam, kad darytų gerą ką nors. O čia yra laisvė suvokima kaip naikinimas bet kokių nusubstancinių arba virš individinių vertybių viskas e, redukuojame iki individuo, individuo kiekvieno individuo laisvo pasirinkimo. Nu, ir ten dar su kitu laisvu sutikimu, taip, nu, rinkos, tai reiškia principas. Aš tau, tu man. Šitas, tai, tai anarchizmas irgi lygiai tai, tai, tokia pat e, pozicija užima. Bet realiai, kaip pasidaro, juk kai numušamus visus aukščiausius vertybės, tai nėra atramos. Reiškia, kaip, o konflikt, konfliktai visada galimi, reiškia, inter, žmonių interesai yra skirtingi ir priešingi dažniausiai. Tai kaip spręsti? Kadangi nėra bendrų vertybių skalės, hierarchijos, atmeta liberalizmas, sako, jokių hierarchijų nėra, kiekvienas savo, kiekvienas savo bylos teisėjas. Taip, tai kas tada įvyksta? Valdžia <laughs> vis tiek turi būti, kažkas turi spręsti tuos dalykus. Tai valdžia nu, pasidaro anarchinė valdžia, tai reiškia visiškos savivalės valdžia, tironija. Tai reiškia tokia anarchistinė, liberalistinė visuomenė neišvengiamai formuojasi tiraniškoji hierarchija, tironų. Tai reiškia jie, kurie remiasi, nu, nu grinai tyruoja, savivalė. Kas yra stipresnis, kas gudresnis, kas klastingesnis, tas išeina ir tas tada tvarko likusius, likusius anarchistus. Ir ta <laughs> anarchija baigėsi dažniausiai tyrunė. Na, nu, jau Platonas puikiausiai savo knygą valstybė išdėstų, aštuntoji knyga. Šitą evoliuciją. Bet, Nuo laisvės į tyroniją. Bet gaunasi, kad mūsiškiai liberalai yra šiek tiek veidmainiai, nes tarkim, e, liberalizmą jie deklaruoja, Bet šeimose jie nėra liberalai, juk šeimose jie vadovaujasi arba konservatyvizmu, arba kažkokiu kitokiu izmu, bet tik ne liberalizmu. Visiškai akivaizdu, gyventi reikia. <laughs> Nes jeigu būsi, nu, tokie dalykai, mano žmona liberaliai, ne? <laughs> Tu ar norėtum, kad tavo žmona būtų liberalė? Manau, kad ne. <laughs> Ir žmona atinkama, kad ne, vyras nebūtų liberalas. Taip, nors jeigu jūs, net, jeigu jūs priklauso liberalų partija ar propaguoja liberalizmą, niekas nenori būti, kad tavo žmona, vyras, e, dukra būtų liberalai. Tai, tai čia viena, viena vertus, aš kitaip, nu, nei liberalizmas, sakiau, jeigu jisai gyvendintas, jis sunaikina viską. Jeigu jisai gyvendintas, jisai laikosi dėl to, kad jisai dar parazituojant to tradicinio kapitalo, kurį jis dar nėra daėdęs iki galo. Ir dėl to jisai, reiškia, jisai ir, ir masina, ypač jauną, jauną žmogų, ma, nu tiesiog masina, laisvė, laisvė, laisvė nuo tų senių atsikratymas, nuo, to, nuo tos muzikos, klasikos, šitai masina, taip. Viena vertus ir pritraukia, bet gyvena tik tai dėl to, kad dar nesugriauna pamatų, į laikosi ant tų pamatų. Ir dar vienas dalykas, kad jisai yra, nu, jisai toks nematoma valdžia. Sako, kad valdžia mes nieko nevaldom, mes visiems leidžiam valdytis patiems savo. Bet iš tikrųjų, pažiūrėjau, kas prasideda visada, e, kadangi visuomenėje visuomenė visada yra hierarchijos, aiškiai, geresni, blogesni, labai blogi žmonės, taip? O liberalizmas labai nemėgsta tokių, tokių hierarchijų statymų. Visi žmonės lygus, tai jeigu žmogus blogai elgesi, tai dėl visuomenės kalties ir panašiai, tokie, tokie dalykai. Tai kaip sprendžia konfliktus, pavyzdžiui, visuomenėje liberalizmas. Tai liberalizmas visą laiką užima poziciją, stoja pusė ant tų, kurie yra blogesni. <laughs> blogesni, nu, pavyzdžiui, nu, bet kokie nu, seksualiniai santykiai, pavyzdžiui Tai konfliktas, aiškiai. Sodomija tai yra <laughs> didžiausia nuodėmė, šiaip jau krikščioniška visuomenė. Taip. Tai kurio pusėje stos liberalas? Aišku, to, nuodėmingojo. Taip, paimkime bet, ko, nu, bet kokį procesą. Kur yra konfliktas? Aukštesnė vertybė, arba nu, tradiciškai geresnis žmogus, blogesnis žmogus, tai liberalas stovi visą laiką blogesnėje pusėje ir jie, naudodamasis juo kaip taranu, greuna tą geresnį. Ir tokiu būdu, reiškia, vykdo totalinę valdžią. Liberalas. Tas, kuris laisvę propaguoja. Žinot, aš buvau prieš pokalbį susiformavęs tokią nuomonę, kad liberalizmas tai užsitęsusi paauglystė. Bet dabar išdavo iš šito pokalbio jūsų pasakytų žodžių, man jau gaunasi, kad liberalizmas net ne paauglystė, o nusikalstamas gyvenimo būdas kažkoks, tai totaliai greunantis viską ir kuriam jeigu leisim, tai sunaikins viską, kas įmanoma, visokius socialinius ryšius, santykius ir, ir, ir pačius mus. Nu, galima sakyti, kad e, viralas tai yra infantilas, net nesipaisant amžiaus. Jis senas, jaunas, viskai infantilas. Jis, nu, kaip mažas vaikas, kaip prizingas. Aš netarnausiu, aš netarnausiu. O kas čia tu? O nu, aš taip noriu. Vat šitokia, jisai užima jo poziciją, reiškia, jis sako, kad čia, čia yra natūralioji žmogaus pozicija. Čia tas mažas vaikas ir paauglys, tai čia tikras žmogus, o jau kiti tenais vyresni, tai nu, jau jie socialiai taip užgniuždyti, jie, reiškia, nu, atsileikėliai tokie, nu, inertiški. Tai va, jisai, reiškia, žiūri į tą paauglį kaip idealą. Jis nori, kad visi būtų tokie kaip tas paauglys. Tai čia infantilizmo dozė, nu, yra tas, aiškiai, liberalizmas bus kaip infantilizmas. Ko, ko ryšim su tuo tada norėtumėt palinkėti Lietuvai ir galbūt visam pasauliui? Liberalizmas, kadangi yra dominuojanti ideologija ir tokia agresyvėjanti visą laiką, nu, tai vienas svarbiausių dalykų, man atrodo, yra nu, bent jau suprast, kad tai yra nu, didelis pavojus, kad liberalizmas yra, jeigu, jos, ne, jeigu mes nesu, nesuvoksim jo esmės, nu, mes dingsim iš viso, iš gyvenimo, iš pasaulio. Jūs kalbat ne apie tautą, bet apskritai apie homo sapiens kaip rūšį. E, ne, ne, ne, tie, kurie liberalizmo idėjos persismelkia. Tai vakarai dings, tame tarpe, kadangi Lietuva taip veržiasi į tos vakarus, tai Lietuva dings dings kaip, kaip tauta, kaip šeima, nu, pradedant nuo šeimos, visai, kylant visais lygiais, jinai bus sufragmentuota, išlydyta ir padaryta žalia. žalia. Ir paskui globaliam pasauliu įsimaišys. Liberalizmas yra globalizmas, nes kai tu su, su, suminkai, sudraskai tautą į atskirus individus, tai tie individai, tų individų tarpusėje niekas nerišia. Jie pasidaro globalinę košę liberalizmas tai veda į tą globalizavimą, reiškia ištirpinimą. Ištirpinimą tautų ir mums tai iš tikrųjų grėsia, jeigu mes nesuvoksim tai, kad mes vadovaujamės klaidinga ideologija, mirtina ideologija, o mirtinai pavojinga. совсем не говорите по-литовски? Ну, во-первых, надо брать во внимание в первую очередь то, что я родился в Казахстане. Ну, то есть... Э, Но в литовской семье? Э, не совсем в литовской семье. У меня мама сослана с Краснодарского края еще в 1944 году. Это, вот, а папа освободился в Казахстане ну, в 1955 году по амнистии. Вот, и поэтому в связи с этим вот, получился я. Вот, создалась семья в 56 году. Но он был э, в Литве, ваш, ваш папа жил. Да, он родился так, в Литве. Про, про то и говорим. Но ну, э, жил-то, жили-то мы уже в Казахстане, поэтому литовцев в Казахстане было не так уж много. Ну вот. И единственным языком общения у нас был у всех, без исключения, не только у литовцев, был русский язык. А, а все равно вернулись, и почему не выучили так, ну, ну, попробуйте, для некоторых странно, по, что... Попробуйте, во-первых, под 60 лет, когда вы выучить язык. У меня всегда с языками была проблема. И второе, я всегда себя считал таким мостом ну, между Казахстаном и, и Литвой. Поэтому мои дети, они все прекрасно говорят по-литовски. Вот. Внук, который родился, естественно, что он уже будет литовцем, тоже будет говорить по-литовски. Так вы литовец или русский? Я литовец, конечно, с русской душой. Вот. Есть такое понятие литовец русской души. Вот это я и хотела вот. подчеркнуть, что, да. что люди поняли. Вот мой отец, угу. Валюкенос, вот, вот мой отец. Это вот чеченец ИСа-1, вот этот фронтовик бывший, это ансамбль такой, первый джаз, джаз-ансамбль, то есть еще в 56 году я буги-вуги слушал, вот, ну, считай, в центре Карлага, то есть они, вот они тут, вот, группа вот отцовская это, тут весь сбор, здесь сидело всего вот отец сидел. А сколько лет сидел? Ну, 10 дали, 9 а. отсидел. В 55-м освободился это. Я воспитывался с дедом. Ну, вот так. У деда была всегда мечта, я знаю, он болел Литвой. То есть... Э, Джаз в Казахстане, э, э, казахи. Ну, тогда СССР был, тогда не было Казахстана, надо тоже это учитывать. Ну, это. как не было? Вот, вот смотрите, это вот сильный человек, да, это, ну, как бы враг народа. Вот, вот они, мама и он. Двоюродные. Очень красивая пара. Вот. Да, вот мама у меня сосланная. Она потом стала заслуженной балет она балерина была. Потом стала заслуженный балетмейстер Казахской ССР, моя мама. Это вот отец, вот он ну, был такой музыкант. Вот, то есть основатель джазового коллектива, потом этот коллектив вели там они это. Вот. В этот коллектив были фронтовики были ну, сильный, ну, осужденные в этом коллективе. Как? Джазом вообще он начал еще в тюрьме, когда с Литвы. В тюрьме джаз? Ну? Да, в а тюрьме. А, а как инструмент? Они, Там они было... еще на одной пересылке. Так не, не пытки были, а был... Не, ну почему? Труба? Пытки были, пытки были. Отец мне рассказывал, что они, допустим, пока находились здесь, в Калновском распределителе, там, ну, в ну. НКВД mm. это... Он говорил, что, конечно, избивали, и пытки были, но всегда он повторял, что э, обычно выдергивали на допрос ночью, он всегда повторял, я молился, чтобы мне следователь литовец не попался. Ну, вот, это вот я всегда помню от отца. Пусть он будет там любой казах, киргиз, но только не литовец. А что? Ну, литовцы очень жестоко относились к своим. Это жестоко, как жестоко? Ну, как я не знаю, он ничего мне рассказывал, что ли это. Так вот, они, когда были на пересылке, это было в Мордовии, они сидели в одной камере с Сантаносом Мишкинисом, это такой литовский поэт был такой это. Ну вот. Да, знаю. А на пересылках раньше сидели очень подолгу, то есть ждали, угу. когда этап пойдет куда-то, и там бывало на пересылке до года доходило, что надо было сидеть и ждать паровоз, который шел куда-то. И вот там э, Мешкини с моим отцом, они еще в камере, там камеры большие были, организовали такой самодеятельность. Ну что, попросили принести Да, Мешкини, Мешкинец попросил этих работников там этой тюрьмы, Э, как бы аккордеон. Они дали аккордеон. Ну, и это они, шок. Прям. И они в камере, э, отец рассказывал, там Мешкинец читал стихи, вот, и далее, вот, э, уже будучи, когда освободился он, они создают первый в Казахстане. Так джаз, злобы джаз... никакой не было. После тюрьмы никому отомстить не хотелось, вот просто жить, как бы ну, жили, все позабыть. Да позабыв. Да? да? Ну а почему, почему? Тогда почему сейчас у литовцев, которые тоже были в ссылке, ну не все, но эти вот, которые все семьи у нас сидит, они вот так страдают до сих пор. Ну и, во-первых, Там... я скажу, что ни одного литовца, кто прошел действительно лагеря и ссылки, у них нету ненависти. Ни у одно, я не встречал, во всяком случае, таких. Ненависть я наблюдаю только у тех, кто верно служил советской власти, кто верно. Вот у тех ненависть просто открытая, я просто не понимаю, болезнь какая-то. Вот. Поэтому те, кто действительно прошел лагеря эти, а э, это как, в основном это понимающие умные люди. Вот. Вот вы на фотографии видите, вот, допустим, мой отец с аккордеонов, это 56-й год. В 55-м отец освободился. Угу. Вот. Это первый джазовый, ну такой их э, ансамбль вот, в самом сердце Карлага. Репрессии тогда ну, были больше или сейчас, вот как вы думаете? Не знаю, как мне, допустим, люди говорят, что э, сегодня намного жестче и цензура, вот, которая сегодня, чем та цензура, которая была тогда. Вот. Так я вам показываю наглядно эти фотографии. Э, фото фотографии врать не могут. А как вы, э, почему вы начали эти фильмы делать? делать? Мы говорим про фильм Килпа, E, e, pirmin į, atį, į, į praeitį. Tai yra, disiden... <laughs> ja, nu, tai, tai yra disidentiniai filmai, kurie ir bet kas sužinojęs, kad jos kūrė žmogus, kuris net nekalba lietuviškai, apie Lietuvą, apie lietuvius, tai yra pakankamai keista. Ar tai nėra keista? Ну, во-первых, во-первых, через кино можно выразить ну, свое какое-то миропонимание, чувство. Через кино можно как бы э, воздействовать и на сознание человека. Сегодня, сегодня у нас присутствует, ну, такое, я бы сказал, массовое воздействие на сознание, молодежи особенно. Много я чувствую. Вы это видите? Конечно, вижу это. Поэтому была мысль вообще создать аль- альтернативу. Вот. Ну, то есть а зритель... А легко альтернативу создать? Нет, не, не, не очень легко это. Ну, создаем потихоньку. Был создан э, сайт Шаукмас, на котором мы вообще... Шауксмас. Да, угу. на котором мы планировали, допустим, создать э, киностудию, типа киностудии, ну пока видеостудия такая, где действительно можно будет показывать о происходящих событиях в Литве. В общем, одним словом, давать альтернативную точку зрения на все происходящие события, не только в Литве, но и в мире получится? Как вы думаете про Пока все под вопросом, все зависит от коллектива. Вот, коллектив потихонечку собирается. Вот. Как дальше дело пойдет, я не могу точно сказать. Я вам желаю вот этого коллектива и найти в этом году. Спасибо, спасибо большое, спасибо вам. Labdit. Labą dieną, gerą dieną. Kaip čia yra, kad pas mus rodo apie 15.12, o pas tave matau, kad juoda naktis dar. Aš gyvenu trupučiuką vėliau Norvegijoje ir pas manęs dabar valanda yra mažiau. Tai už poliarinio rato? Pusę metų nėra saulės, o paskui kitą pusę yra saulė. Paaiškink situaciją. Internete pasirodė informacija, kad žemės referendumo savanorių mūsų gretų savotiškas simbolis tai yra tu emigravai su savo sužadėtiniu. Na, nesigilinsim į tokias smulkmenas kaip vyro išvaizda. Taip, taip, teisingai. Jis greičiausia atitinka vyriško grožio etaloną. <laughs> jo, kas juk labai panašus į tave. <laughs> Mūsų gretas domina, ar tu į Norvegiją bėgi nuo viengungio mokesčio? Na, mūsų gretos svarsto demografinę problemą, sprendimo kelius ir vienas iš tų kelių tai yra įvesti viengungio mokestį. <laughs> Matai, kai išvažiavau, dar aš apie tokį mokestį negirdėjau. Mano vyras dirba fabrike, mano, mano darbai moteriams prasidės nuo sausio mėnesio. Na gerai, kaip aš suprantu, jūs išvažiavot ten e, tvarkyti ne, ne, ne. savo gyvenimo. Čia, kaip sakant, dauguma kaip jaunų emigrantų nenorėjom skolintis iš nei Švedijos banko, nei, nei a, e, kitokių, kitų šalių bankų nenorėjom skolintis, norėjom nuvažiuoti į tą šalį, užsidirbti pinigų, negu kad skolintis iš banko 50 metų. Kad nusipirktumėm grįžę į Lietuvą, Lietuvos teritorijos gabalėlį leistų išsipirkti. Tevinės gabalėlį. Taip, tevinės gabalėlį norėtumėm, nusi, kaip sakant, išsinuomoti, bet kad tai nuomai irgi reikia susimokėti. Na ir per kiek laiko jūs tikitės pasiekti šį savo tikslą? Nu, jeigu būtų labai pasistengsim, tai gal per, per šį, per šios metus. E, čia jau mūsų abiejų sujungtumėm visų pusę metų juodo darbo, tada sutaupytumėm tokią sumą pinigų kaip sakant, tada jau pirktumėm žemės gabalą. Ar jau turite nusižiūrėję konkrečią vietą? Nu, tai nu, yra du variantai. Arba mamos gimtinė, kur yra Žemaitijoje, arba ieškoti kažkur aplink dabar e, mūsų tėvų, o čia, va, kur jie gyvena, aplink panevežį. Sakant, jeigu yra noras, tai yra atsiranda ir galimybė. Tai jūsų atveju galima tikrai sakyti, kad ši jūsų emigracija yra trumpalaikė. Ar atsiliepia jūsų fabrikui Rusijos embargas norvegiškoms lašišoms? Nu, kol kas ne, nes mes lašišos negaudom. Čia gaudo menkės ir, ir jūrinės lydekas. Kaip pasikeis tavo asmeninis gyvenimas? Ar tu dabar jau pradėsi medituoti vien tik į savo vyro grožį ir protą, rūpintis vien savo šeimos reikalais, ar liks laiko ir mūsų gretoms? Tai kaip sako, jisai mato, kad aš uraganas ir nelabai gali bet kokią man dėžutę uždaryti. <laughs> Aš neįsižadu ir netisakau, socialinės ir ypatingai tos būtent pilietinės veiklos, e, dėl to, kaip sakant, kad aš kuriu šeimą. Aš pakankamai stipri ir šeimą kurit, ir vaikus maitinti, ir, ir Lietuvai dirbti. Tu neatsiejai savo šeimos reikalų nuo visuomenės? Ne, ne, ne, ne. Kai jeigu aš kuriu šeimą, kuriu vaikus, ar ne, vadinasi, aš turiu rūpintis ir lizdu, kuriame jie gyvens, ir aplinką, aplink lizdą, kurioje, kurioje jie žais. Tai man labai svarbu, ar bus įteisinta Lietuvo žodžio <laughs> santykiai tarp, ten, kaip sakant, lytiniai santykiai bus leidžiami uh, ir su vaikais, kaip sakant, kaip Danai ten kalba, arba Vokietijoje kaip kalba, arba čia Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje čia aplink, kaip sakant, ar ne. Kaip sakant, tai kovosiu už geriausią aplinką savo vaikams. Ačiū tau už pokalbį, Elonit. Visi linkim jums pasiekti savo tikslus, greičiau grįžti į tevinę. Mūsų gretos tau paruošė pasaulinio lygio staigmena. <laughs> Labai įdomu, labai smagu, kas čia per pasaulinį akibrokštą. Dėkoju tau už pokalbį ir iki greito pasimatymo. Gerai, ačiū, kad jūs visiems linkėjimai, iki. Viena mūsų pačių iškiliausių merginų, nu mūsų tai tie, kur žemės referendumą rengė. Mhm. Sakykime, mūsų gretų, viena iš pačių energingiausių, darbščiausių išteka. Jauna. Jos vardas Elona, jinai išteka. Pagalvojom būtų dovanėlė. Iš, ne iš tų auksinių dalykų, kuriuos tu darai, bet iš paprasto žalvario. Mm, aš nebedarau rankų darbo papuošalų. Aš galiu tiesiog, sakant, Lietuvos maštabais, va kokie nors va tokie va. Dėžutėj, supakuotoj mano firminiai su vardu, pavardė, maišiukas sudėta, suviniota, kas pinigų perė. O kokį žieduką padaryti negali duoti, kur nors tenais, bet paprašyti, paprastą žieduką dėl šio. Nu kaip, nu aš darau ir žiedukus, bet tai reikia. Žiedukų reikia išmėros. Aldona, aš galėčiau padaryti tą žiedelį. <laughs> Mielai padarysiu. Elona, tas, ką žadėta, yra štai šita maišelė. Gal jis ir nedidelis, bet ir autorius to maišelio neįlinis, kaip jau turbūt matei, iš siužetėlio. O dar vieną dovanėlę paruošė Vaida mūsų kuri bus tokia muzikinė ir vaizdinė. Sėkmės tau! gi turėjom tokią tą iliuziją, teoriją apie vakarus, kad ten viskas yra taip, kaip civilizuotojai visuomeniai priklauso, kad ten jeigu ši čia pardavėja nemandagi buvo ar apsuko, tai sakydavom, o vat vakaruose tai būtų mandagus ir čia jau mums būtų būtų kitaip. Ir, ir buvom prisiskaitę knygų, ne tiek, kad ten naujausių, bet Balzakas, koks nors ar Floberas, jau prancūzai, aš visą gyvenimą Paryžių svajojau. Ir ten atvažiavus, ypač kad mes dar iš socializmo sistemos tada buvom, stengiasi prisitaikyti. Stengiasi prisitaikyti, iš visų jėgų išmokau kalbą labai greitai pati stengiasi švęs šventės, kurias jie švenčia, jau savo šventės palieki ramybei. Aš ten kalėdom padariau kučių vakarui 12 patiekalų skirtingų, kaip priklauso iš žuvies. Ir... Niekas nesuprato, apie, apie ką aš neką, jie nesuprato, ko aš noriu ir, ir, ir kas čia darosi. O jie ten nu, savo kažkokių labai dėlių tradicijų neturi, bet vis tiek turi. Ir aš taip stengiausi, bet rytų europietį jie atskiria iš karto. Pagal mane aš nežinau, kaip, kaip, kaip šuo gali užuost ką nors taip įeiti, instinktyviai. Ir tada gaunasi, kad kokią prasmė ten taikytis. Nu ir kas? Vis tiek tu esi kitoks. Ir tu ten gali dvigubai susilenkti. Ir vis tiek tu esi kitoks. Ir vis tiek tave, o tai tu, o, palauk, pasakysiu, tu iš Lenkijos. Ne, tu iš Rusijos. O aš pusę metų, taip sakant, sudėjau energiją, kad manęs net pažintų, kad aš iš Lenkijos. Aš į juos būčiau panaši. Kad reikia išties nugarą ir reikia drįs būti tuo, ko tu esi. Ir nešt va tą savo vertybių sistemą, savo nuomonę, taip kaip tu galvoji. Tai dar bent tave nu, jie draugiškiau tavęs gal nepriims, bet bent gerbs tave už, už drąsą, gerbs, kad tu vat nepadlaižiauji pas juos. Tarpusavį tai yra Miestuose gal ten netaip jaučiama. 70-metį ten buvo didelė mm, demokratėjimo, buvo didelis judėjimas, ten mm, su mokytojais imta šnekėtis tų policininkam nuimtos kepurės ten atsirado įstatymai, kurie gina tuos, kurie svetimuose namuose įsikūrė, jeigu jie ten tušti stovi. Bet iš principo tai yra klasinė visuomenė. Jis visada tokia buvo ir tikriausiai visada tokia liks. Kaime buvo tie žmonės, kurie buvo parasti žmonės, o buvo tie, kas buvo policininkas, mokytojas, notaras, burgameisteris, dar ten kas nors. Ir jie yra tiesiog, jie yra kitur, jie yra kitoj planetoj. Komunikacija yra tokia, kokia nu, užrašyta įstatymų ar ten kokios, kad policininkas ten turi teisę sulaikyti paprastą žmogų arba kad paprastas žmogus gali pasiskūsti policininkui, kad ten jį kažką e, apvogė ar, ar įžeidė ar ką nors. O kad maišytis tarpusavį, tai nėra jokios galimybės už tai, kad paprastų žmonių vaikai lieka paprastai žmonėm. Jeigu tavo tėvas statybininkas, tai tavo sūnus irgi eis statybininkų mokytis. Moterys seniau nedirbdavo, nu paskui pradėjau mokytis ten merginos kirpėjom ar kokiom buhalterėm ar kasininkėm. Mokytojo vaikas, va jau gali būti, jis eis jau į universitetą. Bet dar irgi bus nelabai aišku, ar jisai gaus darbą baigęs, baigęs tos mokslus. O vat jeigu tu, pavyzdžiui, kokio nors žinomo dailininko vaikas, kokio nors ten akademiko ar, ar, ar, ar kur nors, kur jau vat savi, tas, tas savas klubas, tai tas vaikas eis į akademiją ir puikiausiai pabaigs. Da pabaigus karalienė užsakys savo portretą, kaip užsakė ir e, jo tėvui ar, ar, ar motinai pereitai generacijai. Ir nuo to laiko jo karjerą jis kaip ir sviesta bet tai tam ir yra uždaras klubas, neįsileistų žmonių iš kitur. Iš kitos pusės sakau, ten, ten galima gyventi, e, ta prasme, įstatymai tai leidžia, yra taip suformuota, bet nereikia tikėtis, kad ten kas nors ištiesia rankas laukia ar ar kas nors bičiuliausis priims kaip savą. Ar, ar... Nes, sakau, dar miestuose, dar žmonės, kurie studijavę, gal kur dirba universitetuose, kurie visokių rušių tuos studentus per savo rankas leidžia, jiems gal ten nu, nėra gal dar to jausmo. Bet provincijoje kur visi žino, kas yra, kas žino, kas kieno tėvas, iš, iš kur kilus kieno mama. O dargi yra taip, kad žmogus pats kuo paprastesnis, tai tuo jis tą kitą žmogų dar tuo žemiau nuleidžia. Ir aš esu mačius daug šitų emigrantų, atvažiuoja su aukštus, aukštus mokslus baigę, daug kalbų mokėdamos, Čia man Prancūzijoje pasakojo, ten <clears throat> buvo nedidelio miestelio mero sūnus, bet iš Rusijos tokią draugę atsivežęs ir apsivedęs, ir jinai tikrai inteligentiškas žmogus, ir, ir žino visus taisyklės, ir mandagumą, ir viską. Niekas jos nepriėmė. Visam tam miestelį niekas jos nepriėmė, jiems teko išsikraustyti į Paryžių, jeigu jie norėjo kartu likti gyventi. O plus dar, kad iš, iš tikrųjų ten jų ir mentalitetas iš principo yra kitoks. Ten labai svarbus pinigai. Nu tai gerai, čia žmonės sako, čia pas mus irgi yra pakankamai žmonių, kuriems svarbus pinigai. Bet aš sakau, jūs neįsivaizduojat, kaip jiems yra svarbus pinigai. Jie viską tik per tą prizmę mato pasaulį jau keletą šimtmečių. Ir tai keičia genetiškai, tiesiog aš nežinau, aš nežinau kaip kitaip pasakyti ir dabar per Europą tas, tas iš Briuselio eina ir mums visiems kitiems. Viskas turi būti pragmatiška. Kultūra turi užsidirbti savo pinigus, jinai turi nešti pinigus, kitaip kam jos reikia. O mes dar atsimenam, kad kultūros reikia. Ir kad jinai turi būti valstybės išlaikoma už tai, kad tai yra svarbu. Negaliu juk laukti, kad kad, kad pri, privatų žmonės ant savo pečių dabar išneš Pažaislio restauracija, pavyzdžiui, kai pažaislio vienuolynas yra pasaulinio lygio architektūros paminklų sąraše UNESCO saugomas, kaip ten oficialiai skamba tas reikalas. Ir dabar ieškot kažkokiu privačių sponsorių, tai kas čia per nesąmonė dabar? Nu, ar, ar tiek daug Lietuvoje yra tų, tų architektūros paminklų, tų kultūros vertybių, kur Nu juk negali palikti, kad juos ar susinaikins, ar, ar, ar sugrius, ar, ar ką, nu tai kad ne kitam parodyti, tai, tai iš, reiktų juk saviems saugoti, reiktų ne dėl turistų saugoti. Bet aišku, viskas vėl atvirkščia, mums patiems atseit nieko nereikia, nebent jeigu va, gal turistas koks ateis. Turėjo liepalę, siudėjo, siudėjo, siudėjo. Gedimino? Savieckas buvusi Tilžė. Tilžė. E, sakykit, mat gandai tie, kad visą panemūnę turėtų gyventi pasienis ant kontrabandos, iš kontrabandos. Ar teisingi ar neteisingi? Šiuo metu neteisingi. Už tai, kad labai yra suvaržyta ir žmonės faktiškai nenori mm, to paskutiniu rizikuoti. Mhm. Tai užlaužė vis tik sutvarkė kontrabandą, ne? Taip, Bent kas liečia tarp gyventojų, nežinau, kaip ten visi kiti keliai, kur yra stogai, to aš negaliu pasakyti, nes aš tik tais galiu kaip paprasti žmonės. Tai. O sakykit, kai būdavo ar, ar ir dabar, va, iš Lietuvos pusės prekių srautai yra kokie nors į tą pusę ar ne? Tikrai nebėra. Nežinau, e, ir patys rusai yra už, už, uždraudę įvežti tos maisto produktus ir ir lietuviai, ir netgi iš Rusijos, jeigu yra kas pigiau, yra uždraudę vežti lietuviai. Bet jeigu galima būtų, tai ten apsimokėtų į ten vežti. Šiuo metu taip, bet mėsos produktai tai tikrai, kas seniau daugiau daržovės eidavo pieno produktai, ką žmonės galėdavo vežti ir veždavo, tikrai ir kopūstus, ir bulės, ir, ir, ir iš tokio auginamųjų susitikimų. Kiek, kiek skiriasi ten tas kainos? Ne? E, kiek, kiek girdėjau, tai aš pati tai tikrai ne, jau keli metai nevažiuoju ir nelabai gerai žinau, bet kiek kaiminka yra sakiusi, kiek tai ar du, tris kartai brangiau negu pas mus, pavyzdžiui, šoninė kažkokia tai kumpinė ten. Bet čia dabar rusai jau neįsileidžia, taip? Taip. O anksčiau dar iki to embargo dar galima buvo iš to versti. Nu, taip. Prisidurti. Taip, taip. Mhm. Nu, jau va čia kiek metų atgal ir, ir alkoholį iš ten, ir, ir cigarečių bent. Po kažkiek tai vis tiek dasidurdavo žmonės prie tai to. Dabar benziną vežasi. O, o, o sakykit, bet rusai atvažiuoja paprastai ar ne? Kažko tai nusipirkti, tarkim. Ir, ir kaip jaučiasi, ar jaučiasi tas, na, agresyvėjantis jų kažkoks elgesys, ar kariuomenės judesiai, ar gyventojų piktumas kažkoks, va, kurie atvažiuoja. Kaip yra nuotaikos? Tikrai nieko, nieko, dabar teko visai neseniai um, rusą vežti, pavežti ten nuo, nuo Mikito iki, iki šlagbaumo, iki jų sienos. Tai e, tiesiog jie mato tą realią padėtį, aš taip pasakyčiau. Jie supranta, kad žmonės to nenori, kas vyksta valdžioje. Ką, Na, kurstimo to dar. Ta, jo, e, to kurstimo tiesiog mato tą blogį iš vakarų daugiau pusės jie e, ir, ir vertina, aišku. O pykčio, nu tikrai ne. Neteko pastebėti, kas ateidavo su vizomi ir dabar kas ateina, mm. visi eina pas giminės, draugus ir, ir, ir, ir tikrai vyksta tas bendravimas, jokio, jokio pykčio, tuo labiau, jokių karinių, tų jokių bent per nemoną man nieko nesimato. <laughs> Tiltas taip pat tuščias. Sakyk, Rima, va, o pats va, panemūnė kaimas. Va, tai, ar jis nuotaikos? Mes turim nuo 68 miesto, miesto pavadinimą. Statusas. Miesto. Taip, miesto statusas. Aha. O, o tas apskritai, va, miestelis ar miestas, man, <laughs> jis jaučiasi televiziniam nuotaikom gyvena, tik žmonės, ar, ar vis tik tai linkia netikėti, kad pliurpėjom. Dauguma dauguma tikė, dauguma televiziniam ir Lietuvos ryto. Tai gerai. Mintimis gyvena. O tai kokiu būdu tada jūs atsidūrėt viena, va toks vienas paukštis e, mūsų gretose? Kodėl jūs tada netikit? Kaip jūs pat pas mus patekote iš viso? Aš <laughs> mėgstu teisybę ir mėgstu įjungti logiką. Kada aš skaitau straipsnį, aš jungiu savo logiką. Kada žiūriu televiziją, aš vėlgi jungiu logiką. Kodėl taip, o ne taip Kada pasakė, kad čia mūsų rusai tie puola ir kad čia jau kažkas tai bus, aišku, buvo labai neramu, nes iš tėvų aš jau žinau tą karo stovi, tą visą mm, pasakojimą tą. Na ir iš karto pradėjau žiūrėti rusų televiziją, rusų visas žinias, mm, prezidento Putino kalbas. Ir iš to susidariau savo nuomonę, kad... A, tai valdžia vadinasi teisingai ne, daro uždraus televiziją. Ne ponas Putinas puolo, gribaus skaitė daugiau puolo. Mūsų ta Rusija. Nu, čia mano nuomonė buvo. Aišku. Nu, prieš tai vėlgi, aš esu lietuvė, man brangu. Brangi ta Lietuva, nu kaip jūs nenorit, aš nenoriu nei ten į vakarus važiuoti, nes man čia labai šilta. Namai, Ir referendumas, tai man buvo vėl toks paskatinimas, išspyrė mane tiesiog iš tos komforto zonos, kad aš turiu pasidomėti politiką. Ačiū tada už pokalbį ir palinkėkim, kad jūs pažadintumėt visą polemiką. <laughs> mes susirinkom pakalėdot tokiu metu, kai šviesa pradeda ilgėti, kai šviesa iš esmės nugalėjo. Ir kaip tokį pavyzdį va šito, vėl mūsų ta pati nenuilstanti Vaida Jozapaitytė padarė labai gražų tokį vaizdą. O aišku, tame vaizde jūs matysit taip pat mūsų žmonės, tai yra Jėva ir Agata, Ir tuo pačiu aš noriu padėkoti visiems mūsų gretų žmonėms, kurie prisidėjo ir prie šitos naktygonės, kurie prisideda įvairiausių būdų, prie įvairių kitų reikalų. Tai ir kompiuterių specialistai, ir finansai žmonės padeda, ir šiaip visokių padėjimų, ir vertimais padeda. Taip kad e, ta mūsų gretų gyvybė plasda, tikimės, kad jinai plasdės kuo toliau, tuo gausiau. Ir dar sėki dėkodamas visiems, siūlau pasižiūrėti Kalėdų proga nugalėjusios šviesos proga nuostabų šokį Jėvos ir Agatos. paskendęs jau čia pat, skubu namo. Kai šnekam apie bendrą prasmių lauką, tai šventės yra tiesiog būtina to prasmių lauko dalis. Ir jeigu apie mane šnekėt, tai aš nuo vaikystės jaučiau tiesiog poreikį per rasas uždegti laužą. At nežinau kodėl. Aišku, per kučias mes visi skubam namo pas tėvus. Valstybės keičiasi. Ateina iš kitų kultūrų, kitokios šventės, ten Valentino diena, ten Halovynas, ateina, nueina, neužsilaiko. Tikiuosi, kad neužsilaikys tokie Halovinai. Keičiasi ekonominės formacijos, o mes per asas į Kernavę arba prie laužų, per vėlinės į kapinės aplankyti protėvių, per Velykas kiaušiniai, o per kūčias namo, namo visi. Ir kol tai bus, tai jau yra tas pagrindas, ta kulgrinda, cool tas bendras prasmių laukas. Sakykit, o iš kur va tie kūčios ir kalėdos, ta žodžių kilmė gal jūs žinot, apskritai, iš kur tie žodžiai yra atsiradę? Čia reikėtų pasiteirauti mūsų kalbininkų, Kazimiero Būgos, Zigmo Zinkevičiaus. E, na. <laughs> Tai jie nurodytų, kad e, kūčios yra teisės iš graikų kalbos. Iš graikų? O kalėdos iš romėnų. O su kūtė neturi čia sąsajų? Kūtė, kūčios, kūtė yra. Turi būtinai, būtinai turi, nes per Bizantiją šitas žodis atkeliavo į Rusiją, ten A, šitą. kūčia buvo toks patiekalas iš įvairių grūdų, šiupinys, galima sakyti. Prada. Ir tai yra šventinis patiekalas, kada, reiškia, norima, kad ir kitais metais viskas, ką žmogus augino, taip pat sėkmingai auktų ir toliau. O lietuviškų pavadinimų nėra kur nors užfiksuota šitų švenčių? Deja, mūsų žiniai, žiniai nerašė raštų nei ant beržo tošės, nei ant kokio <laughs> pergamento ir mes tų pavadinimų neturime, tų mūsų tradicinių šventinių valgių. Supratau, nėra jų užsilygę. O sakykit, tas, tas aš net nepasakyčiau paprotys, bet tiesiog gyvas reikalas vykti namo kūčioms. Tai yra lietuviams būdinga ar tai yra plačiau išplytęs paprotys? Apskritai, kučių vakarienė, ta e, šventųjų kalėdų vigilija, tai labai būdinga lietuviams. Ir tai nėra bažnytinė liturginė šventė. Ne, tai yra šeimos tradicija, kuri turbūt nuo labai senų laikų ateina ir jungia visą šeimą ir todėl net ir po pasaulį pasklydę vaikai tą vakarą stengiasi parlėkt. Taip, tiesiog. Ir, ir būt kartu. Kažkaip kartu, net nekyla abejonių niekam, kad taip reikia daryti, norsgi niekas nei mus moko, nei verčia, bet tiesiog yra poreikis ir viskas. Na, šita, šita tradicija yra be galo gili ir į kiekvieno lietuvio širdį. O jūs paminėjot bažnyčią, sakykime, o kaip čia yra su Kristum susiję, jau čia apie kalėdas, jeigu šnekėt. Kažkada Romoje buvo tokia saulės sugrįžimo šventė, vadinasi E, Dies Soli Invicta, nenugalimo saulės šventė. Ir tiesiog paskui, kai krikščionybė tapo valstybinę religiją Romos imperijoje, tai ši šventė buvo pakeista į Kristaus gimimo dieną, nes jokio dokumento apie Kristaus gimimą nėra išlikę ir nebūdavo tuomet ir registruojami tokie dalykai. Tai tiesiog pritaikė tiesiog. metaforos taip, kad Kristus Pritaikė. tarsi patekėjusi saulė visam pasauliui. Tai pritaikė, taip ir šita diena tapo kūdikėlio Jėzaus gimimo diena. Kitaip sakant, mes turim gamtinių švenčių tam tikrą sistemą, ar ne? Rasos, taip. ilgiausia diena, trumpiausia diena, lygiadieniai. Ir ta sistema labai gražiai tikrai atsispindi mūsų tautos papročiuose tai per rasas reikia surinkti trejų devynerių žolynų puokštę. Ir pusė tos, tos, to žolynų yra suširiamo naminiams gyvulėlėms, kad jie galėtų, reiškia, išlikti sveiki per visą tą ganivą. O kita pusė laikoma iki, iki kučių. Ir kučių mhm. naktį atiduodama jau antroji pusė. Tai čia žemdirbių kultūros turbūt šventė. Taip, tai šita, šita e, tokia tradicija kelia metus pusiau ir dalina paskui lygiadieniai į ketvirčius jau. Čia žemdirbių kultūros, nors tas trijų devynerių algoritmas, tai yra senojo menulio kalendoriaus algoritmas, mm, dar... kurį sukūrė dar medžiotojų bendruomenė ir turbūt neatmenamai senais laikais e, akmens amžyje. E, aš čia dabar pagalvoju, matyt, vis tiek mūsų protėvių dvasios padėjo surinkti tos 300 tūkstančių parašų, nes žemdirbėjai šventės tokios senos – ir tas požiūris į žemę dar vis tiek yra išlikęs pa žmonės, bent pas dalį mūsų visuomenė. Na, dar netaip senai mūsų senoliai išeidami art žemę, tai pirmiausia atsiklaupdavo ir pabučiuodavo ją. Tai mes, mes lauksim šventėm dabar Elnio devyneragio. Taip lauksim ir turbūt, kad tai netgi galbūt yra senosios saulėgrįžo šventės pavadinimas užkoduotas dzūkiškoj dainoj, kur atbėga Elnės devyneragis paskui žiūri į vandenį ir mato, kad tarp jo ragų įstrigusi strėlė, reiškia jis bus paukotas, kad saulutė sugrįžtų ir vėl prasidėtų naujas gyvybės ciklas. Ir javų pluoštą turėsim ant savo stalo, taip? Taip ir turėsim ir pirmąjį tą pedelį, kurį šeimininkas supjaudavo per rugepjūtę. Čia vėl kaip svečia iš klono pakvies prie kūčių stalo ir jis užims tą savo vietą. Jame turbūt ir slypi ta javinės dvasia. Ir kol mes šitą e, jausim visi, tol mes busim gyvi, aš taip galvoju. Va, čia yra... Ir busim savo žemė ir tai, savo tai. gamtoj gyvi, nes e, prie kučių stalo kai kuriuose Lietuvos vietose dar buvo išlikęs paprotys pakviest šaltį ir vėją. Mm. Tai yra sandarvės su gamta, noras su stichijom susidraugauti, susi... reiškia tart, susitart, kad vienas kitam nekenktų gyventi ir, ir taip santaikoj išbūti ir sekančius metus. Dėkui Jums, panas Libertai. Su artėjančiamis šventėmis Jums. Sveikinu ir Jūs visus. Dėkui. Lauksime didžiosios žiemų šventės. Sveikinam visus mūsų gretų narius su naujaisiais metais ir Tegausėja mūsų gretos. Gal kelmo požiūrį galiu kalėdą, patiria gaisį šunų vaikis kalėdą. Gal kelmo požiūrį galiu kalėdą.